aš pas mus jau dega. Taip nepastebimai ir sulaukėm 11 naktigonės. O jeigu skaičiuoti su laisvąją bangą, tai jau bus 29 šį vakarą. Taigi dar sėki kreipiuosi visus, kurie jau mus dabar mato, o tokių jau yra kelios dešimtis. Ir štai nuo ko aš pradėsiu šį mūsų pokalbį. Aš jums pacituosiu porą komentarų, kuriuos užtikau na, po kažkokio straipsnio diskusijose. Štai žiūrėkit. Kiekviena tauta turi tokią valdžią, kurios nusiperinė. Nu, žinoma sakinys. Toliau žmogus tęsia. Tai mažiau keikim valdžią, o geriau padarykim išvadas. Kvietimas. Kaipgi jam atsako? Kitas. Tokios valdžios man nereikia į rinkimus daugiau neįsiu niekada. Štai dviejose šituose komentaruose visi mes. Vat visi mes. Vieni, kurie kažką bando, kažko dar nori, sako, baigim keikti valdžią, darykim išvadas, juk mes ją renkam. O kiti sako, nereik man valdžios, jeigu jinai netaip elgesi, kaip aš noriu, nereik man tos valdžios neįsirinkimus. Iškis iš principo nesupranta savo santykė su valdžia ir su rinkimais. Ir štai man atėjo į galvą paskaičius tą komentarą, tos du teisingiau. Na toks palyginimas. Įsivaizduokit, valgykla, kelios salės, ateina žmogus, skaito meniu, vienur parašyta kopustų sriuba, ten šnicelis, kitur burokų, ten kažkas, o trečiur parašyta, pavyzdžiui, bus labai skanu ir daug. Ir tikėtina, kad nemaža dalis ir nueis į tokią salę, kur parašyta, kad tiesiog bus skanu. Paskui tam žmogui, kuris ten nuėjo, pasirodo visai neskanu, o jo supratimas daug ir tų, kurie daro tą maistą, kitoks. Ir jis vietoj to, kad išėjęs eitų ieškoti kito meniu, kitos valgyklos, jisai sako, aš daugiau nevalgysiu, mirsiu iš bado. Tai man primena šitas, šitas jų nedidelis pokalbis štai tokį dalyką. o ir šiaip turbūt sutiksit, kad nemaža dalis mūsų visuomenės, o ne tik apskritai, apskritai, čia apie visus žmonės pasaulio šnekant. Jeigu būtų tokia valgykla, kur meniu vietoj parašyta, kad pavalgysit labai skaniai ir sočiai, ir neparašyta, kas konkrečiai, nemaža dalis ten ir nueitų. Na, arba dar kitas toks palyginimas iš tos pačios serijos. Ateini į autobusų stoti ir randi autobusą užrašytą, vairuotojas užsirašęs. Nuvešiu, kur tik jums reikės. Ne vienas ten jau įsės. Atsiras tokių šiek tiek gudresnių, kurie vairuotojai paklaus, tikrai nuvešit, kur man reikia? Tas sakys, taip, taip, be abejo, sėskit, būkite ramus, nuvešiu. Juk mes šitaip žiūrim į pasaulį, mes žiūrim per tą savo wishful thinking, kaip mums norėtųsi, kad būtų net negalvodami ar vežatas. Galų galia dažnai ir pats žmogus nežino, kur jis nori važiuoti, ką jis nori valgyti. Ir paskui pyksta, kad jam ne tą maistą davė, ne ten nuvežė ir panašiai. Na, nu, aišku, kaip apoteozė, va tokio visokio požiūrio į visuomenę, į santykių visuomenės ir valdžios, tai yra tas pasakymas, kad aš nesidomi politika, man neįdomi politika, na, aš jau esu sakęs. Tai tokia atveju man žmogus panašus į tokį, kuris eina kelkraščių, o kelių važiuoja daug labai mašinų, jis nekreipia dėmesį, jis nesidomi mašinomis. Jis toli nenueis, tos mašinos jį sutryps. Taip ir politika dėja, domiesi tu tuo ar nesidomi, bet jinai tavim domisi, jinai tada už tave sprendžia, tai yra neišvengiama, kaip mums to nesinorėtų. Ir be abejo, tą, ką aš čia dabar pasakiau per tas pirmas kelias minutės, tame absoliučiai nėra nieko naujo. Aš esu apie tai kalbėjęs daug sykių. Yra mano monologas, kodėl mes negalime išsirinkti geros valdžios, prieš keletą metų įrašytas. Beje, ten žiūrimas, peržiūrų skaičius nuolat auga, jis yra vienas iš labiausiai žiūrimų. Yra netgi dvi naktigonės, kurios vadinasi, kaip išsirinkti geresnę valdžią. Kas norit e, detaliau susipažinti, ten yra viskas pasakyta. O štai kodėl aš tai prisiminiau. Nors tame nieko naujo atrodo, ką iš čia norėtų mum pasakyti. O aš prisiminiau dėl to, kad šiomis dienomis sukanka metai nuo to momento, kai aš paskambinau Kazimirui Juraičiui ir mes susitarėm dėl pirmo susitikimo su juo. Ir jis įvyko kiniečių tokioj valgykloj prie Seimo. Mes buvom nepažįstami iki to. Ir aš nelabai žinau, ko jis iš manęs nori. Kai mes susitikom ir jis pasakė, ko nori, o jis pasiūlė man kelti savo kandidatūrą prezidento rinkimuose. Va tada aš jam visą tai ir išsakiau, ne tais žodžiais, gal ne tais pavyzdžiais, bet iš esmės pasakiau va tai, ką aš čia tas pirmas kelias minutės jums sakiau kad man yra viskas suprantama, man, aš neturiu didelio intereso. Ir be to, jeigu čia tik man ir Kazimierų Juraičių reikia šito kandidatavimo, tai, <laughs> tai man šito tikrai nereikia, o dėl vieno Kazimiero nu, prie, prie didžiausios pagarbos. Ir mes tada sutarėm, kad jeigu atsiras dar nors šimtas žmonių, na tai vardant šimto žmonių galima galbūt ir pasiaukot, jeigu tikrai yra toks poreikis. Ir aš atvirai pasakysiu, aš tikėjausi, kad jis jų ir nesurinks. To šimto žmonių, nes ir laiko trūko. Bet po keletų dienų tų žmonių buvo berot sendu ar 300, žodis buvo duotas ir tai prasidėjo mūsų rinkiminė kampanija, bandymas surinkti parašus. Čia aš atsakau tiems, kurie kartais kritikuoja, atmatai veržiasi į valdžią ir panašiai. Dieve, dieve, žmonės, žmonės. <laughs> Kaip jūs esate toli nuo nuo tiesos savo šitose samprotavimuose. Aš tik priminsiu dar tokį žinomą pasakymą, kad e, jeigu tu iki maždaug 30 nesi romantikas, tai tu neturi širdies. Bet jeigu ir tu ir po 30 lieki romantikas, tai tu neturi smegenų. Man jau yra dvigubai daugiau negu 30. Ir aš esu net ir tokį dalyką pasakęs netaikydamas mūsų situacijai, bet pavyzdžiui, kokiu nors diktatorium arba autoritaru galima tapti tik jaunam amžiui. Paskui per daug gerai supranti, kas yra žmogus, kokios apskritai yra problemos santykėje valdžios ir visuomenė. Va tose naktygonėse, kaip išsirinkti geresnę valdžią, aš ten duodu daug pavyzdžių. Jeigu kam įdomu, detaliau paklausykite, tiesiog šitas vakaras ne, ne tam skirtas, aš tik negaliu apeiti jubiliejaus, vis tiek tai yra metai laiko, kada mes su Kazimieru susipažinom, bandėm prezidento rinkimuose surinks parašus, ten kažką pašurmuliuoti, bet esmė juk ne tame. Mes po to neišsibėgiojom ir mes pradėjom tam tikrą veiklą, kurią šiandieną saliginai vadinam mūsų gretų judėjimu. Ir štai šitam judėjimui vienai par kitaip jau yra metai. Mes paskui šiek tiek pakalbėsim daugiau apie tai, kasgi čia atsitiko, bet šiaip aš tiesiog pasidžiaugiu, kad štai metai laiko ir 11 naktigonė per jau šituos metus. O šiaip jau tas noras ar nenoras vadovauti, būti valdžioj, na tai pirmiausia, mano visas gyvenimas yra ištisas vadovavimas, nuo pat paauglystės. Aš vadovau tai ansambliams, tai paskui ir politikoje, dabar įvairiausiams įmonėms, aš esu buvęs ir esu įvairių valdybų narys, suprantat, tai <laughs> nėra jau taip linksma. Ir aš pabaigai va šito savo tokio gal šiek tiek liūdną pasakojimą, vieną tokią istoriją, jinai skamba kaip anegdotas, bet tai yra reali istorija. Pas Ganą Šumilaitę mes rinkdavome senais ten tarybiniais laikais, tokia šauni kompanija, ten ateidavo jos teatro artistai. Ir vienas iš jų vieną kartą pasakė tokią frazę. Jis mokėsi Kauno medicino, medicinos institute, jis norėjo būti psichiatru. Ir vieną dieną sako, žinot, aš keičiu fakultetą. Numesiu, kaip čia dabar, kas čia atsitiko. Ir jis pasako tokią frazę, kurią aš atsimenu visą gyvenimą. Jis sako taip, aš supratau, kad pagrindinė psichinių lygų priežastis yra tarybų valdžia. Tarybų valdžios aš pakeisti negaliu, tai kokia prasme būti gydytoju psichiatru? Reiškia, tu negalėsi padėti ant žmonėms. Čia lygiai tas pats yra, turint omeny žmogų ir visuomenės. Tu žmogaus neperdarysi. Tu visuomenių kaip tokių nepakeisi. Jis veikia šito pasaulio kūrėjo dėsniais besivadovaudam. Ir dėl to visą tai suprantant, didelis noras vadovauti, verštis, taip toliau, šaukti, išrinkit mane, ten, ten, ten. nu nėra to noro. Bet, žiūrėkit, tada jūs galite paklausti manęs, tai kogi tu čia sėdi dabar ir, ir kalbi, jeigu jau taip. Galėtų toks klausimas kilti. Ir man jis kyla pačiam. Kodėl mes tą darom, kodėl mes ir, ir nepavyko surinkti parašų, bet nežiūrint į tai, šurmuliuojam, darom naktygonės, iššaukiam pyktį savo atžvilgių, tai paprasta būtų sėdėti ramiai kažkur pošluotę. Na, aš išvardinsiu keletą priežasčių, kodėl aš vis tik sėdžiu ir kalbu čia ir matyt darysiu tai ir toliau. Pirmiausia, tai yra aišku charakteris, tam tikra kiekvieno žmogaus prigimtis. Taip jau susiklostė, kad aš visą gyvenimą vienai par kitaip esu iš tų kalbančių. Nuo pats kokio paauglystės. Dabar, kai prisimeni, tai paradoksaliai visą tai atrodo. Mes praktiškai paaugliai būdami, tada tą, ką mes koncertuose atlikdavom, vadinasi dainuojamoji poezija – Ir tie mūsų koncertai būdavo ne tiek muzikavimas, kiek atsakinėjimas į klausimus. Ir mums paaugliam žmonės jūsdavo apie gyvenimo prasme. Ten, suprantate, aš dar kaip pagalvoju, juokas ima pat, pačiam iš savęs. Bet yra štai tokia prigimtis, jinai veda ir čia nieko nepadarys. Jinai reikalauja, reikalauja tokios saviraiškos. Bet yra ir kitas dalykas. Nu, kaip ten bebūtų, aš esu šitos valstybės vienas iš kuriejų ir man ne tas pats, kas su ta valstybė bus, nes aš neatsitiktinai tapau signataru, neatsitiktinai atėjau į aukščiausią tarybą. Ir natūralu, kad aš pergyvenu, kas bus su mūsų valstybė, kas bus su mūsų tauta. Toliau. Dažnai mano supratimas, kas vyksta, kodėl vyksta, ne tik šiandien, ir prieš 20 metų, ir prieš 30 metų labai skiriasi nuo tuo metu dominuojančios nuomonės. Na ir man kyla klausimas, ar sažininga, sakykime, yra tylėti situacijai, kada tu matai kitaip negu kiti. Ir nesvarbu, gal tu ir neteisus, bet tu matai, kad gali būti ir kitaip negu štai vienas ar kitas žmogus teigia arba dominuojanti nuomonė o tu jums ir nutilėsi. Aš manau, kad yra nesažininga. Tiesiog nesažininga ir savo atžvilgiu, ir tautos, kurios narių tu esi atžvilgiu. Jeigu tu matai, kad gali būti ir kitaip, negu kažkas šiandieną iš televizoriaus ar radio imtuvo šneka, ir tylėsi, na, tu būsi nesažiningas, mano manimu. Ir galų gale Ypatingai šiandien aš matau labai daug apgaulės, aš matau melo tiesiog. Ir tada aš klausiu savęs ir klausiu jūsų. O ar etiška yra, matant, kaip apgaudinėjimas vaikas, pavyzdžiui, koks nors dėdulė apgaudinėja vaiką, tu sėdi, visą tai matai, tyli ir neįsikiši. Na, mano supratimu, tai yra neetiška. Tai yra dar viena priežastis, kodėl aš čia sėdžiu ir kalbu. Na ir iš dar vieną galiu priežastį pasakyti. Po visų tų naktiganių ir kitų internetinių pokalbių, vienur daugiau, kitur mažiau, yra įvairiausių komentarų. Ir dažnas yra komentaras toks, kad žmonės sako, jūs man padėjot suprast kažką tai. Na tai žinot, Kai aš skaitau tokį komentarą, aš prisimenu save, 20 metį, ir prisimenu dėkingumą tiem žmonėms, kurių knygas skaitydamas, aš greičiau supratau tai, ką aš greičiausiai būčiau vis tiek supratęs. Nes tokia jau yra smegenų struktūra. Bet man būtų reikėję daugiau laiko, daugiau energijos, gal aš būčiau padaręs daugiau klaidų. Taigi štai matydamas, skaitydamas komentarus Ir matydamas, kad šiandieną kaip kam, aišku, toli gražu tai yra nedaug žmonių, bet jų yra. Vadinasi, aš galiu kažkam padėti. Tai yra dar viena priežastis, kodėl mes čia sėdėm ir visą tai darom. Ir aišku, kaip sakiau, lengviausia būtų užsimti savim, bet nevarkt, ypatingai metas yra sudėtingas, aistros kyla tokios labai rimtos, tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje. Ir tu būdamas kažkur pošluota, na, mažiau rizikuoji kažkam užkliūt ir taip toliau. Bet suprantat, kaip yra. Atžiūrėkit, įsivaizduokit, kad nu, jūs kažkur gyvenat, netoli upės, ir prasidėjo potvinis. Ir tas potvinis gali apsemti jūsų namą. Nu, jūs nori, nenori, turite atstatyti užtvanką. Nu ir tikrai tas darbas neįteikia malonumo, nei jūs labai norite iš ryto ten keltis ir eiti tą smėlio maišus nešiot ir tą užtvanką statyti, bet nėra kur dėtis, ta už, tas potvinis apsems jūs. Taigi kartai žmogus turi daryti darbą tiesiog, nes kitaip neišeina. Ne dėl to, kad tu nori, o dėl to, kad reikia, yra toks žodis reikia, kitaip negalima. Na ir aš drįšiau pasakyti šiandieną, kad e, tokią pačią užtvanką šiandieną Lietuvoje reikia statyti prieš kvailumą ir melą. Nes jis tvinsta, kaip nežinau, kokia baisi upė. Ir tam tikrą kažkokį smegenų susiaurėjimą, mąstymo tokį susitraukimą. Aš suprantu, tarptautiniai įvykiai, jie žmonės, kurie neturi daug, daug potencijos smegenyse, jie dar labiau išsigasta ir jie pasaulį pradeda paaišyti, tai juoda balta, jiem taip yra paprasčiau. Bet taip yra nepaprasčiau visuomeniai. Taip yra žymiai lengviau klaidas padaryti tai visuomenį. Apie tai mes šiandieną kalbėsim. Na ir dar vienas palyginimas. Štai kažkur teka šaltinis. Ir tu žinai, kuris teka. Ir tu matai žmogų, kuris norėtų ten nueiti. Atsigerti, sakykime. Na, tu gali jam papasakoti. At maždaug ten eik, ten surasi. Tai yra pats lengviausias būdas tu gali palydėti tą žmogų, kad jam būtų lengviau surasti, tu gali kartu su juo nueiti prie to šaltinio. Tai jau iš tavęs reikalaus daugiau pastangų. Bet tai, kad tas žmogus ten nueis prie to šaltinio, tai dar nereiškia, kad jis jums gerti iš to šaltinio. Pasirodys, kad jis kažko kito tikėjus. Ir štai yra tas posakis, prie šaltinio atvestai gali, bet priversti gerti iš to šaltinio. Tai labai sudėtinga, gali, bet klausimas, ar reikia ir kas iš to būna. Aš paskui prieisiu smulkiau prie šito, kodėl aš čia tą šaltinį miniu kaip tam tikrą palyginimą. Taigi štai mano supratimu, va tie metai mūsų gretų. Tai yra tas, tas rodimas kelio prie šaltinio. Ir mes visi kartu ir ieškom kitų kelių, ieškom kitų šaltinių. O kad kažkas nenori gerti, na nieko nepadarysi. Mūsų uždavinys yra bent jau parodyti, kur tas šaltinis, arba ir nuvest kažką prie jo. O šiaip jau aišku, per šitos metus, tada Kazimieras buvo labiau entuziastas ir optimistas, aš aišku mažiau. Jis mane, kad čia pradėjus mūsų veiklą plūstels labai daug žmonių į mūsų būrį ir mes čia netilpsim. Aš labai abejojau, kad tai bus. Na, bet dėl minėtų anksčiau priežasčių mes viską padarėm ir darom toliau. Ir, aišku, didelis stebuklas neįvyko. Čia neplūstelėjo minė žmonių. Auga tarp bet jos nėra kažkokios stulbinančiai didelės. Ir kaip kas sako, kad e, gal ir nebereikia mums nieko, toks ir nusivylimas apima, mūsų gretų žmonės apima, matant, kaip viskas yra ne taip, kaip mes tikėjomės, kaip mes įsivaizduojam. Na, aš jums tai pasakysiu. Juk tautos miršta. Tautos kaip ir žmonės miršta. Ir žmonijos istorija yra nuklota mirusių tautų istorijomis. Ir tame nėra nieko ypatingo. Yra ištisos teorijos prirašytos, kodėl vienos tautos miršta, kitos ne. Ši dabar į tai nesigilinsiu, vėlgi ne šitos naktygonės tema. Bet iš principas, net jeigu mūsų tauta ar apskritai dinktų, nieko tame tokio ypatingo pasaulio mastu nebūtų. Bet būtų vienas labai sunkus momentas, tai yra vat, tautos nykimo momentas. Jis tada tiem žmonėm, kurie tuo metu gyvena, būtų labai sudėtingas, kupinas baisių bėdų. Baisių bėdų. O paskui jau, kai ta tauta išnyksta, lieka tik folkloras, atsiminimai, ten kokie nors frygai, pavyzdžiui, fryzai, ten kažkas, nu, Ten lieka keliasdešimt atstovų, visi juos gerbė tada, saugo jų kalbą, o, sako čia, o čia buvo tauta, įdomią kalbą kalbėjo, na dabar ten jų šimtas liko taip kalbant. Bet jūs neišsigaskit. Mūsų tautai kol kas negresia dar tokio masto problemas. Negresia. Nors turim daug ką bendro su panašaus gausumo tautomis. Va štai šeštadienį vyko referendumas Slovakijoje Ten irgi žmonės, matyt, panašus į mus, surinko parašus, norėdami tvirtinti tradicinę šeimą įstatymuose. Parašus jie surinko, ten reikia kažkokį baisų skaičių, berots 400 tūkstančių, o Slovakų tauta nedidelė, panašiai mūsų. Ir žmonės netėjo į tą referendumą. <coughs> Atėjo tik 20 procentų, jis neįvyko. Taip kad vienas dalykas, procesai ne tik pas mus tokie, Bet kaip minėjau, kol kas čia tokių katastrofiškų dalykų nėra. Tuo labiau, kad, na, tarkim, didelis stebuklas neįvyko čia su to mūsų gretam, bet mažas stebuklas tai įvyko. Mažas tai įsivyko. Ir vyksta toliau. Ir tai, kad praėjus metam laiko mes štai darom 11 jau naktygonę, kiek čia mūsų žiūri dabar žmonių? O, 245 žmonės žiūri Dar šiek tiek perdodu visiems linkėjimus ir sveikinu jūs visus su metinėm savotiškom. Reiškia, mūsų yra. Mūsų darbai šiandieną internetinėje erdvėje, nu, aš manau, kad pastebimi yra. Pastebimi ir mūsų nedraugų, ir mūsų draugų, ir potencialių draugų. Ir mes sugebėjom padaryti jau ir patys savarankiškai, teisingiau jūs sugebėjot padaryti štai ir kalėdinę naktygonį, ir padarysim dar, Ir štai prieš mane sėdi Vaida, kuri yra padarius prieš tos metus e, gražių filmų. Ir aš manau, dar padarysim. Taip, kad mes gyvi, mes dirbam, mes plasdam ir jeigu tas laužas nyksta, tai mūsų, mūsų veikla auga nežiūrinti viską. Taip, kad mažas stebuklas įvyko. O daug kartų mano minėtas ir ne mano sugalvotas, bet psichologų nustatytas dėsnis, kad jeigu nors penki žmonės iš šimto kryptingai veikia, jie anksčiau ar vėliau nusiveda tuos 95 paskui. Čia yra dėsnis. Jis yra įrodytas daugeliu bandymų. Bet štai kur problema jau kalbant apie mūsų gretų žmonės, apie tuos, kurie kurie jaučiasi esą mūsų gretų žmonėmis. Suprantat, <laughs> problema yra, kaip tuos penkis surast vienas dalykas, o suradus, kaip tiem penkiem susitart. Ir nors mes ir į tą klausimyną atsakom vienodai, nors atrodo ir panašiai suprantam dalykus, ir tas naktigonės e, vienodai suprantam, ir tą turinį, ir tą prasmių lauką liktai kartu purianam. Bet štai tik paliek šiek tiek sudėtingesnius klausimus ir paaiškėja, kad net ir tiem penkiems sunku susitarti. Ir štai kur mes įstrigom, aš paminėsiu keletą tokių <laughs> vietų, kur mes įstrigom. Tai pirmiausia, dalis iš mūsų sako, pirmą pakeiskim žmogų. O nu, tada daug kas išspręs savaime. Nu, aš atsakau, nu tvarkoj, keiskime tą žmogų, bet juk tai greitai šito nebus, jeigu tai iš viso įmanoma. Aš dažnai atsakau, kad aš nesijaučiu dievu, kad galėčiau keisti žmogaus prigimtį. Bet tarkim, tamgi reikės laiko, tai kol mes tą žmogų keisim, tai mūsų tauta gali ir išnykti per tą laiką. O problemos tai yra šios dienos, šiandien, va šio laiko. Ir mane asmeniškai domina, aišku, žmogaus kaip tokio reikalai be abejo domina. Bet čia aš sėdžiu ir naktigonės darau, kaip tautininkas. Kaip ta žmogus, kuris nori, kad lietuvių tauta ir po šimto metų, ir po dviejų šimtų metų čia gyventų, gyventų čia, būtų šeimininkė šitos teritorijos, kad kalbėtų savo kalbą. Dėl to mane pirmiausia domina mūsų tautos ateitis. Ir sakau, jinai, jinai gali būti sprendžiama ten kažkada po ilgo laiko, kada galbūt mes patobulinsim žmogų. Čia <laughs> irgi kartą skaičiau tokį komentarą po vienos naktigonės. Žmogus rašo, aš žinau labai gerą būdą, kaip pakeisti vidaus reikalų sistemos darbą. Garantuotas būdas, sako. Bet reiktų kitokių žmonių. Suprantu, nu, kitokių žmonių nėra ir nebus. O veikti reikia dabar ir šiandien. Ir dėl to vat mes įstrigom ir net pyktis atsiranda kartais dėl to, kad tu... Suprantat, kaip yra. Dažnai žmonės galvoja, kad aš... Ir tas mane lydi visą laiką ir aukščiausiai tarybai buvo mano vienas kolega signataras, su kuriuo mes 15 metų nesišnekėjom. Lygiai ta pati problema, jis kažką siūlydavo. Aš bandžiau jam aiškinti, kad šito keliu eidamas tu tik dar blogiau padarysi. Mano manimu, iš principo to negali būti, ką tu siūlai. O jam atrodė, kad aš tokio gero daikto nenoriu. Nu, aš labai noriu to gero daikto. Bet mano smegenys, mano logika sako, kad to negali būti. Ir tuo keliu eidamas, tu arba sulauksi tik daugiau problemų, arba veltui sugaiši laiką. Ne dėl to, kad aš nenoriu. O tada jis pradeda pykti. Taigi tiesiog įvertinkit visada tie, tie kurie bandot mane kritikuoti, va šitame lauke. Tai nereiškia, kad aš nenoriu <laughs> žmogų tobulinti. Ar nenorėčiau tobulesnio žmogaus. Kitas toks e, teiginys dažnai skambantis, sako, reikia keisti sistemą. Reikia keisti sistemą, o aš atsieit siūlau veikti sistemos rėmose, Yra labai geras nu, šito Einšteino teiginys, jis labai gražiai skamba iš tikrųjų. Kaip galima įspręsti problemas tuo pačiu protu, kuris tas problemas sukūrė. Nu, tai ne pažodžiui, bet mintis tokia. Nu, labai gražiai skamba. Bet ar tik gražiai skambantis? Na, mano smegenimis tai yra tik gražiai skambanti frazė. Nu gerai, jūs tą sistemą sugriausit ir ją reikia greuti, aš nieko nesakau. Bet jūs turėsit sukurti kitą sistemą. Ar jūs įsivaizduojat, kad e, galima gyventi iš viso besisteminiai erdvėjai? Aš neįsivaizduoju tokios būsenos iš principo. Žmonės, kad ką, ką nors galėtų padaryti kartu, neišvengiamai turi veikti kažkokioj sistemai, susitarimų, įstatymų tenais, papročių. Kitaip jie nieko negali padaryti, elementariausio daikto nepadaryti. Tai reiškia, kovodami prieš šitą sistemą mes neišvengiamai galim tik ką padaryti - pasiūlyti savo sistemą. Bet apskritai sugriauti sistemą ir laukti, kas iš to išeis, nieko iš to neišeis. Tai yra, nu vėl, mano smegenys sako, kad tai yra ne, nelogiška, iš principo nelogiška. Ir dėl to aš siūlau. Ir tie 15 punktų. Ir apauginti juos dar mėsa ir sukurti tą sistemą taip, kad mes jau greudami kažką turėtume savo. Aš paskui vėliau prieisiu dar prie tų 15 punktų. Na ir dar vienas teiginys. Kiti apskritai nekantrus, sako, ai, ką čia dar, darykim revoliuciją ir, ir, ir viskas. Čia nėra, nėra kada jau daugiau čia. Kam čia kalbėti? Darykim revoliuciją. Na ir vėl, tam tikrų momentų istorijos, revoliucijos kartais būna reikalingos ir duoda naudos. Bet tada tie, kurie tą revoliuciją turi, tai yra daro, pirmiausia, turi turėti jėgos tą revoliuciją padaryti ir suvaldyti po to situaciją, postrevoliucinį. Jie turi labai gerai įsivaizduoti, o kągi jie veiks po to. O dažnai ypatingai jauni žmonės įsivaizduoja, kad tai reikia va tik šitą viską čia, kas dabar yra sugriauti ir viskas savaime po to kažkaip vyks geriau. Na, žmonijos istorija neduoda tokių pavyzdžių praktiškai. Visada būna tik dar blogiau. Aš paskui prie vieno dabartinio pavyzdžio grįšiu, prie ko privedė va tokia romantika. Nu ir be to yra žinomas teiginys, ne mano sugalvotas. Revoliucijas daro romantikai, o naudojasi paskui pati blogiausia visuomenės dalis. Ir tai, nu jeigu tūkstančius kartų tas kartojasi žmonijos istorijoje, tai negi jūs manot, kad vat jūsų propaguojama revoliucija bus kitokia ir kad jūs suvaldysit procesus po to. Dėl to aš net nesvarstau tokių iš viso dalykų kaip ar sistemos griovimas, ar ten revoliucija. Ir kodėl taip sudėtingai reikia daryti, kada yra žymiai paprastesnis kelias. Ir graikai, va, ką tik parodė jums tą kelią. Kada sistemos rėmose, Jeigu yra tikras poreikis, ar ne? Jeigu yra tikras supratimas, jie nubalsavo už tavo valgyklos meniu, kokio jam reikia. Ir šiandieną jie turi vyrėją. Kita vyrėja, visiškai kita, kuris, o, o tas tai dabar revoliucijas darys. Bet jis jau jas daro, turėdamas ir bazę, jis turėdamas tam tikrą jėgą. Suprant? Taip, kad netiesa yra, kad, kad negalima sistemos rėmose kažką pakeisti priešingai kaip tik visi kiti veikimo būdai nu, duoda beveik šimtaprocentinę garantiją, kad bus tik blogiau. Na ir čia pora dabar atsakymų į klausimus dažnai prašo pakomentuoti. Žako Fresko kalbas, apskritai Venus projekto reikalą, mano požiūrį į tai. Ir ne veltui aš jį pridedu at, prie šitos eilės idėjų. Suprantat, kaip yra, žmonija tūkstančius metų ieško, kaip patobulinti šitą pasaulį ir kaip patobulinti žmogų. Kitaip sakant, jie nepatenkinti šito pasaulio kūrėjo rezultatu ir tūkstančius metų Būrei filosofų ir visokių mąstytojų kūrė įvairiausius projektus, kaipgi čia tą Dievo kūrinį patobulinti. Ir štai, kalbant apie Žaną Fresko, Žaką Fresko, atsiprašau, jis pasako labai daug gražių dalykų, su kuriuo be jokios abejonės reikia sutikti. Čia dabar nevardinsiu, bet aš su daug ko ten, ką jisai šneka, sutinku. Jisai žaviai šneka, jis pristato, turi charizmas, Viskas taip. Bet suprantat, ten nuskamba ir toks dalykas, kad ta vadinama išteklių ekonomika. Ištekliai turi būti bendri. Kad būtų bendri ištekliai, tai turi būti ir viena vyriausybė pasaulyje. Jis be to sako, kad išspręsti amžinus konfliktus tarp tautų reikia jas panaikinti, reikia panaikinti teritorijas valstybių, Ir tada bus viena žemės rutulys, viena valstybė, viena tauta. Ir šitos idėjos yra irgi nenaujos. Vienas dalykas, jas dabar propaguoja, vat kaip tik tie globalistai, kuriuos mūsiškiai ir kritikuoja mūsų gretų žmonės. Ir man net keista, kad dažnas vat, šito Venus projekto gerbėjas save laiko antiglobalistų ir nepastebi, kad čia kaip tik yra globalistinis projektas, kaip tik toks. Aišku, tenais Iškart yra pasakoma, kad čia, be, ne, ne, čia ne taip kaip tie globalistai, mes visai kitaip spręsim tos dalykus. Nu, bet, mylėjai mano, nu, čia, nu, tik iškelkit savo klausimą. O tai kas bus tie sprendėjai, kurie ta, tuos bendrus išteklius pasaulio skirstys? Kas šiandieną pretenduoja į vaidmenį va, šitų skirstytojų? Ir kas iš jų galėtų tą vaidmenį atimti, jūs man pasakykite. <laughs> Vat svarbiausia. Jūs dar galit pasakyti, nu maža kas pretenduoja, mes jiem neleisim. Tai jūs man pasakykite, o kaipgi mes atimsim. Nes šiandieną nu, akivaizdu, kas pretenduoja į tuos išteklius viso pasaulio. Ir kas pretenduoja skirstyti juos. Aš jau nekalbu, kad e, tie pasakymai, kad žmogus neturėtų dirbti sunkaus rankų darbo, kad ten ir Ir kad visi gali būti, taip sakant, e, užsiminėti, kas ko nori. Nu, nesupykit, bet kaip tik komunistinė ideologija ir teigia, kad jos ta ateities pagrindinė vizija tai yra žmogui pagal poreikius, viską, ko jis nori, jis gaus, o iš jo norėsim tik pagal jo galimybės ir jo ten, nu, kiek jis numes visuomenį. Tai yra pagrindinė komunizmo buvo maksima. Tai čiagi lygiai tas pats. Tada aš keliu klausimą. Na gerai, mes visi, sakykime, turim tos išteklius, pasidalinom čia jau, visi pavalgėm. O tai kas tą aplinką tvarkys? Robotai? Nu gerai, aš iš kito galo prieisiu, aš jau esu sakęs tą pavyzdį. Štai rytoj visiems lietuviams uždalinom po milijoną eurų. Kiekvienam lietuviui. O visi yra turtingi. Kas atsitiks po savaitės? Elementaru. Juk kai jūs nueisit nusipirkti, valgyti į maksimą, jūs ten nieko nerasit, nes tas, kuris turi jums parduoti arba iškep bulkutės, irgi milijoną gavo. Ir jis netėjo į darbą. Ha. Ir po savaitės laiko tuoj pat atsiras žymiai gudresni žmonės, kurie supirks greitai tas bulkutės Ir jūsų tas milijonas bus nieko vertas jau po savaitės. Aišku, tas pats Žakas Fresko sako, kad, e, kad žmonės neturi jokių įgimtų instinktų, kad instinktai yra visuomenės formuojami ir kad galima suformuoti tokį žmogų, na, kuris nesielgtų va taip blogai ir kad visi gavę po tą milijoną elgtųsi labai draugiškai ir, ir nedarytų jokių negerų žygių kito atžvilgiu. Na, Dieve duok, kad taip kada nors ateityje būtų. Bet vėlgi, ar tai yra šios dienos problemas? Ar šiandien lietuvių tautai va šitai yra svarbiausia? Na, aš nemanau. Šiandien yra problemos, kurias reikia spręsti šiandien su tai žmonėmis, su šita prigimtim žmonių, su šitai žmonių instinktai, kuriuos jie šiandien turi ir kurių neatsisakys ir niekur jie nedings per artimiausius apžvelgimo keliasdešimt metų. Dėl to mes galim tą Venus projektą, taip sakant, pa, pasižiūrėti, pas, pasvarstyti, pasvajoti jo kontekste. Bet tai niekaip nekoreliuoja su tuo, ką siūlau aš ir su tais 15 punktų. Tai yra visiškai kiti dalykai. Ir štai Prieinam dar prie vieno tokio reiškinio, kuris mūsų gretų tarpė dabar yra labai populiarus aptarinėjimas, tai ta vadinama visuomeninio saugumo koncepcija. Ir vėl, tarp kitko, ten iš tikrųjų yra kitaip negu Venus projekte. Ten aš beveik su visko sutinku, kas ten yra teigiama. Taip ir yra, kaip jie ten rašo. Tik tai žiūrėkit, Sako, visuomeninio saugumo koncepcija. Reiškia, jinai yra skirta konkrečiai visuomeniai. Ir problema yra ta, kad jeigu visuomenė neturi tos koncepcijos, tai tada ta visuomenė paims kitą visuomenę, kuri turi tą koncepciją. Tai yra, tiesi, tai, yra tai, ką aš šneku visą savo samoningą gyvenimą. Ir dėl to vat, šitam reikalui aš pritariu, tik tai ten nėra nieko tokio ypatingo, nu, ten yra savaime suprantami dalykai. Ta hierarchija, ten to, tie visi ten trikampiai, be abejo taip ir yra. O ką jūs šito nežinojate? Bet problema yra ta, kad reikia turėti tą visuomeninio saugumo koncepciją. Nes jeigu jūs jos neturit, jūs neturit ateities kaip visuomenė. Ir štai mano va šitie 15 punktų, kuriuos aš čia jums pateikiau vienoje iš naktigonių. Ir naktigonių didelė dalis, tai yra ta visuomeninio saugumo koncepcija tik skirta lietuvių tautai, lietuvių visuomenė. Taigi ten visa tai ir yra. Bet dabar žiūrėkit, vietoj to aš jums aiškia, pateikiu tos punktus jūsų teismui, tikėdamasis diskusijų. Gal tų punktų per mažai, gal per daug, gal jie netokie, Gal ten kažko trūksta? Svarstykim. Ne? Diskusijų jokių nekylo. Jūs labiau diskutuojate apie tą e, ten rusų sukurtą visuomeninio saugumo koncepciją. O čia mat yra tas pats, tik lietuviškai, ir lietuviams skirta, ir lietuviams pritaikyti. Bet diskusijų nesusilaukėm. Dar sėki kartoju. Viską, ką aš čia šneku, aš neku ne žmogaus kontekste, pasaulio kontekste, o tautos kontekste. Tautos ir konkrečios tautos kontekste. Tuo labiau, kad, sakau, mes gyvenam milžiniško virsmo laikotarpį. Ir mūsų greičiausiai lauks didelį išbandymą. O mes neturim nei to saugumo koncepcijos visuomeninio, apskritai esam pasimetę, aš sakyčiau. Ir plus iš visų pašalių plūsta, e, na geriausiu atveju, savi apgaulė arba nekompetencija. O, daž, o dažnu atveju atviras melas, apmokėtas beje. Apmokėtas. Ir aš nelabai suprantu tų, sakykime, žurnalistų arba šiaip žmonių, kurie iš tų kalbančių žmonių, kurie šiandieną kalba, skleidžia tam tikrą, na švelniai pasakykime, pusiau tiesą gauna už tai pinigus. O ką jūs galvojat, jūsų paskui nepalies, jūsų pačių išpūrentas tas netiesos laukas. Jūs jame nebijot pasiklyst patys. Arba jūsų vaikai yra nukai. Bet tas mane stebina, kaip žmonės nesugeba pažiūrėti nors porą žingsnių į savo pačio ateitį. Čia aš galbūt šiek tiek piktai kalbu dėl to, nu, pavyzdžiui, tiek to jau ta pavardė. Bet vienas veikėjas tame kontekste mūsų vaikų Norvegijoje tame kontekste rašo, kad reikia visus Lietuvos vaikus atiduoti Norvegams. Geriau tegu juos augina ten tie Norvegijos homoseksualistai, negu šitie runkeliai lietuvių. Klausykit. Vakur yra absoliutus pasimetimas šito atskiro žmogaus ir visiškas nesusigaudimas visuomenės. Jis absoliučiai yra praradusi savisaugos instinktą, nes neturi va tų koncepcijų jokių, jeigu nesureaguoja į šitą atitinkamu būdu. O juk iš tų penkiolikos punktų mano pats pirmas, ką sako, būti ir išlikti. Nes jeigu mūsų nebus, tai apskritai nebus apie ką šnekėti va šitame kontekste lietuvių tauto. Tam, kad mes galėtume tobulinti žmogų, svarstyti vienus projektų pliusus ir minusus, galvoti, ar kelsim revoliuciją ar ne. Ar sistemą greuti, ar veikti sistemos rėmuose. Tai mes pirmą turim būti. O šiandieną tai mes nykstame. Tai ir štai tų penkiolikos punktų pats pirmas ir skamba būti reikia. Ir dar išlikti paskui esant, nes netai paprasta čia bus. Aš tad ir sakau, aš pasigėdau, gal ko aš siekiau, sakykime, tais 15 punktų, kad įtilptų visi, kad įtilptų visi tie, kurie pagal tą egregorą, pagal tą, kas yra vadinama tauta, net ir tie, kurie tai neigia. Bet nu, kit, iš kitos pusės aš aišku suprantu, tai netaip jau paprasta svarstyti tokius konceptualius dalykus ir žinot, yra toks dalykas, kuo smulkesnis klausimas, tuo daugiau aistrų jis sukelia. Žmonės dažniausiai diskutuoja, kuo smulkesnė problemėlė, tuo daugiau diskusijų. Čia irgi yra žinoma, tai irgi yra dėsnis. Ir... Čia viskas yra, ta prasme, nieko čia baisaus ir nieko blogo, kad čia didelių diskusijų tų, tų punktų visumoje neįvyko. Čia, čia kitaip ir būti negalėjo. Bet štai iš tų smulkesnių klausimų Aš jau norėčiau atsiliepti, nes skaičiau diskusijas ir pamačiau, kad net ir tie žmonės, kurie matyt laiko mūsų gretų nariai save, na, nežinau, jie tada nelabai susigaudo, ką tai reiškia būti to mūsų gretų žmogumi. Pirmiausia, jie nesupranta to e, santykio taip tarp aš ir mes. Negali būti aš iškeltas virš mes kaip ir mes negali slopinti, aišku, to aš iš didžiosios raidės. Tai turi būti balansas. Čia aš prisiminiau vat, šitą maksimą, tą santykį tai tarp aš ir mes, kai užvirė diskusija dėl to vingungio mokesčio. Nu, čiagi tik smulkmenų buvo. Aš taip tik pasiūliau tarp kitko, bet, o čia diskusijos užvirė. Bet iš tos diskusijos aš pamačiau porą dalykų. Pirmiausia, aš pamačiau, kad didelė dalis žmonių nesupranta apskritai, kaip funkcionuoja pensijų sistema. Ne tik Lietuvoje, apskritai pasaulyje. Nes dažnai nuskambėdavo, pavyzdžiui, toks teiginys. Aš pensiją užsidirbau. Ir dėl to, taip sakant, prie ko čia tie vaikai, prie ko čia tas viengungi mokysis. Aš dirbau, užsidirbau, nes aš mokėjau mokesčius ir užsidirbau. Mylėjai mano, jūs čia darot esminę klaidą. Jūs pensijos neužsidirbot. Jūs užsidirbot teisę į pensiją. Teisę į pensiją. Kuo skiriasi šitie du sakiniai? Aš užsidirbau pensiją ir užsidirbau teisę į pensiją. Užsidirbau pensiją, tai jūsų manim, o taip ir aš su žmonėmis kalbėjau, daugelis įsivaizduoja, kad jų pinigai va kažkur guli, dabar iš jų mes čia gausim atgal. Ne, Kai jūs mokėjot mokesčius, sodros mokesčius, pensijai, tai ne savo pensiją jūs mokėjot. Jūs mokėjot tuo meč, kai jūs dirbat, jūs mokat tuo metu esantiems pensininkams pensijas. Iš jūsų mokamo mokesčių yra mokama pensija tiems, kurie tuo metu yra pensininkai. O jūs užsidirbat teisę į pensiją. Kai jūs išeisite į pensiją, tie, kurie tuo metu dirbs, kad va iš jų mokesčių jūs jau gausit savo pinigų, nes jūs užsidirbot teisę iš būsimų dirbančiųjų gauti išlaikymą. Aš matau, kad žmonės ne visi tai supranta. Ir dėl to iškyla fundamentalus klausimas, kiekgi bus tų dirbančių. Nes kuo daugiau dirbančių, tuo lengviau ir tuo didesnės pensijas gali mokėti, bet tuo metiniams pensininkams. Ir tada neišvengiamai iškyla vaikų klausimų. Ir vat grįžtam prie to viengungio mokymo. Ir tada, na, ar yra socialiai ir visuomeniškai tada vienodas indėlis žmogaus, kuris išaugino ir pagimdė. Ten vieną, du, trys, penkis vaikus ir nei vieno. Nes tuo metu, kai reikės mokėti pensijas, vat vieno žmogaus bus indėlis vienoks, kito kitoks. Vėlgi čia, nepulkit manęs, nepradėkit ant tom smulkmenom dabar mane bombarduoti savo smegenyse, kad ten, o aš negalėjau, aš neradau partnerio tenais, aš apskritai negalėjau vaikų turėti. Visą tai suprantama, jūs esate teisūs, čia yra jau be abejo spręstini klausimai. Aš kalbu iš principo apie tokio socialinio teisingumo reikalą. Ir todėl praktiškai visose pasaulio šalyse tas mokestis yra. Ar jis taip vadinamas, ar jis kitaip vadinamas, bet jis visur yra, kuris vat, bando subalansuoti va šitos reikalus. Ir dėl to mes, aš ir pasiūliau padiskutuoti, kaipgi mums būtų priimtina spręsti šitą reikalą. Bet ten iš karto pasirodė diskusijose labai daug žmonių, kurie pradėjo sakyti, koks jūsų reikalas, kiek noriu, tiek gimdysiu, kodėl jūs čia man nurodinėjai. Ai, niekas jums nenurodinėjai. Taigi niekas jūsų neverčia. Jūs esat laisvas visiškai elgtis, kaip tik jūs norit. Tik tiek visuomenė įvertina jūsų pasirinkimą. Bet pasirinkimo jums niekas neužkerta ir tiek. Mes esame labai liberalų. Šiaip jau. Aišku, ten iškyla visada argumentai, kad, nu ir kas iš to, kad ten kas nors pagimdys ten dešimt asocialių vaikų šeimoje, ir tai be abejo suprantama, ir tai yra rimta problema, bet jau yra antro lygio problema, jau po to reikia jas spręsti. Jau kitas klausimas. Mes pirmą savo atsakom į pagrindinį klausimą. Ar reikia spręsti šitą indėlio į visuomenės ateitį problemą ar nereikia spręsti. Nes jeigu jūs manot, kad nereikia ir aš esu pats, pats su savim, aš pats vienas toks, ką noriu, tą darau, tai jūs save iškeliat virš aš, virš mūsų mes, nu, tai ir čia niekur jūs be to nenaisit, jūs galite ir nebūti mūsų gretų narių, bet jūs paprasčiausiai pražūsit. Šitame pasaulyje išlieka tik tai žmonės, kurie turi ir tą visuomeninio saugumo koncepciją, ir kurie veikia kaip mes, O visa kita yra iliuzijos. Su, su pastarųjų kelių dešimtmečių beje sukeltos, nes čia specifinės ekonomikos sąlygos, gyvenimas iš skolintų pinigų, vakarų civilizacijai leido sukurti iliuziją, kad galima gyventi apskritai, taip sakant, šalia visuomenės ir iškeliant tą savo individo reikšmę iki begalybės. Šitas laikas beje baigėsi. Jis vat mūsų akise nyksta. Ir jūs tą patys neužilgo matysit. Taigi štai, su tom, su tom pensijom ir viengungio mokesčiu. Po to iškilo dar toks priekaištas man dėl gyventojų skaičiaus aš kažkur pasakiau, kad yra žmonių perteklius. Yra reali problema šiandieną pasaulyje, jau pasaulinio masto, tai žmonių perteklius, kadangi modernizacija, kompiuterizacija, jinai sumažina darbo rankų poreikį ir kur tada dėti, kur rasti žmonėms to darbo. Aš sakau, tuoj pradės važinėti miesto transportas be vairuotojų. Yra daromi bandymai, va šiuo metu jau Čia ne, ne, visai neilgo, ne, netolimos ateities rezultatas. Važinės autobusai be vairuotojo mieste. Vairuotojai visi liks be darbo. Tai yra reali problema. Apie ją galvoja patys svarbiausi, takingiausi pasaulio protą ir jėgą. Ir dažnai galvoja labai negerai spręs šitą klausimą. Labai negerai. Pavyzdžiui, yra toks vadinamas Romos klubas. Tai yra beveik tas pats, kas ir Bilderbergerio tie klubai, kaip ten ta trišalė komisija. Tai yra tikrai pasaulio sprendėjai renkasi. Tai šitai to Rom, Romos klubo e, koncepcijose, vat šito 21 amžiaus bėgėje žmonių turi likti nu, 2 milijardai, dar geriau, kad pusantro. Tai yra jų dokumentuose, tai yra visiškai prieinama, atvira. Čia nesamokslo teorijos, tai kalba žmonės su garsiom pavardėm. Na ir tada jau čia priekaištas man, tai kodėl, sakau, vienoje vietoje aš sakau, kad žmonių per daug, o paskui labai pergyvenu, kad lietuvių mažėja, arba ar ne. Be abejo, čia yra prieštaravimas. Jūs galvojat, kad aš jo nematau? <laughs> Man tai labai keista, kai žmonės užpuola, <laughs> galvoja, kad pagavo. Tokios, toks smulkus, toks bandymas pagauti, žinai. Nu, klausykit, nu, tai negi jūs galvojat, kad aš nematau to prieštaravimo. Jis aišku yra. Bet vienas dalykas, žmonių daugėja pasaulyje, o lietuvių tai mažėja. Tai aš ir nesakau, kad mūsų čia turi pasidaryti milijardas. Dieve daug sustabdyti mūsų nikimą. Nes jeigu mes jo nesustabdysim, tai toj, nežinau, kiek ten liks, ten 2 ar 3 milijardai, ten šio šimtmečio pabaigoje lietuvių jų tarpe nebebus. Taip, kad čia prieštaravimas jis yra, bet jis visai netoks, kaip jūs įsivaizduojat. Arba man, man primetat kaip priekaištą. Mes turim sumažėti mūsų pačių nykimą. Štai iš kur mano tas kalbėjimas. Ir iš čia vienas iš tų penkiolikos punktų, tas 80-20. Nes čia labai lengva yra užpildyti tą lietuvėlę žmonėmis, kurių daugėja pasaulyje. Bet nesiplėsiu, jūs žinote, apie ką aš neka. Kitas priekaištas. Neutralumas. Aš čia paminėjau, kad šito sudėtingų laikotarpių gal geriau Lietuvai būtų neutralumas negu ta, tas būvis ir ta, ta veiksmų logika, kurią dabar užsieima mūsų valdžia. Ir mano manimu, neutralumas būtų didesnė garantija mūsų saugumui. Tai irgi yra vienas iš tų punktų. Nei į rytus, nei į vakarus, o čia dabar ir visada. Ir tai nereiškia, kad, a, tiesa, ten buvo klausimas, o kaip jūs įsivaizduojat neutralumą? Tikras neutralumas tai yra nepriklausomas jokiai kariniai sąjungai. Ir, pavyzdžiui, tokia Austrija nuo 55 metų, jinai yra neutrali valstybė. Ir ką? Austrija ir iš, išsaugo savo neutralą. Suomija, būdama šalia Tarybų sąjungos, išliko neutrali valstybė. Taip kad mes turim pavyzdžių, kad galima išsaugoti neutralumą. O jeigu dar yra sudaromos dvi šalės sutartys su aplinkinėmis valstybėmis, kurios įsipareigoja gerbti tavo neutralumą. Nu, mums dabar jau esant e, karinės organizacijos nare, jau yra vėlų tokius dalykus svarstyti, jau taip sakant, mes esam pasirinkę kitą kelią, bet tada aš kitaip pasakyčiau, tas nei rytus, nei vakarus, tai palikim bent visas duris atviras. Nebėkim pirmą traukiniu. Pažiūrėkit, kas dabar darosi va, šitų geopolitinių konfliktų kontekste. Čekai, vengrai, graikai, prancūzai, vokiečiai, italai, kas tik jūs norit. Reiškia, visi ieško sprendimų, nu, pasakykime, tokių taikdariškų. Ir štai tik mes kažkodėl esam pirmose gretose tokios kariniam vėliavom mosuojam. Kam šito reikia, aš nesuprantu. Kada visa Europa kitaip elgėsi. Tai nors šitaip jau, ta prasme, nors va tiek nesielkim neapdairiai. Jau pa, užmirškim tą neutralumą. Šitame va etape istorijoje. Nebūkim šventesni už Romos popiežių, va taip pasakyti. Taip aš atsakyčiau apie neutralumą. Dar kitas. Čia žmogus bando atsiliepti Ta mano klausimą, ar pirma lietuvis, ar pirma tas, aš turiu visą seriją tų klausimų, tose 15 punktų. Ir jis tai sako, pirmą reikėtų klausti, ar pirma žmogus, ar pirma lietuvis. Ir aš vėl matau tą romantišką įsivaizdavimą, kad jeigu lietuvis, tai turi būti pirma geras žmogus, o koks skirtumas, ar jis lietuvis, ar jis belgas, svarbu, kad būtų geras žmogus, ar ne. Bet tame jau klausime aš matau Greičiausiai šitą logiką mąstyti. Tai pirmiausia, klausimas yra neteisingai keliamas, nes kada klausimas, ar tu pirma lietuvis ar europietis, tai čia yra sociumo prasme. Sociumas turi neišvengiamai pasiskį, nesprendžia klausimą, ar mes žmonės, ar mes paukščiai. Ar tu pirma paukštis, ar pirma žmogus. Tai tada be abejo mes atsakysim, kad mes pirma žmonės, aišku, natūralu. Bet po to jau, kai mes jau atsakėme į klausimą, kad mes esam ne, <coughs> ne kalnų ožiai, o žmonės, toliau neišvengiamai iškyla klausimas kitas. Kaip tu save ap, apibrėži kaip socium? O žmogus negyvena be sociumo. Kaip vėlgi mes nenorime, ir gal ateityje, vėl aš sutinku, galim pasvarstyti, kad ateityje nebus tų ribų, nebus tų sociumo spaudimo, bet tai bus kažkur kažkada. Bet mes gyvenam šiandien ir visą tai šiandien veikia. Ir problemas reikia spręsti vat, šios dienos aplinkybėmis. O šios dienos žmogus yra sociumo dalis ir jeigu jis negyveno sociume, jis to žmogum netampa. Tai vėlgi čia yra na, įrodyta šimtais pavyzdžių. Jeigu vaikas pragyvena pirmus kelis metus ne žmonių bendruomenį, jis pilnaverčių žmogum netampa, jam yra būtina žmonių bendruomenė. O tada jau ta bendruomenė neišvengiamai turi apsispręsti, kas jin yra pirma. Tai va tokia yra klausimo, to ar pirma lietuvis, ar pirma ten tas, tas, tas, tas, tas, daug ten tų klausimų. Na ir einam prie dar tokių jau labai svarbių dalykų. Tai tie mūsų vaikai, Norvegijoje atiminėjami ir kitose šalyse. Apskritai saugumas. Nu ir vėl, tuose penkiolikoje punktų yra atsakymas ir iš šito problemų. Ir vat, jeigu mes tuos punktus suvoktume kaip savo saugumo tam tikrą logiką veiksmų, jeigu žmonės tai įsisavintų, Tai jiem ne, nekiltų klausimas apskritai, va, Norvegijos kontekste, kas čia vyksta. O dabar žiūrėkit kas. Jūs važiuojate į visiškai kitą. Jums tik atrodo, kad jūs važiuojat į, į jums žinomą pasaulį, į vakarus, į tos jūsų išsvajotus vakarus. Jūs važiuojat būtent į savo išsvajotus ir savo sukurtus vakarus. Jie yra visai netokie. Ir jie jums demonstruoja tai, Vat per šitą vaikų reikalą. Jie jums demonstruoja, jie yra visai kitokie, pačios visai kitaip organizuoja šiuo metu. Ten šimtą metų atgal gal mes buvom ir labai panašus, bet dabar ten dominuoja visiškai kita kryptis. Vertybių sistema visai kita. Ir tada kyla klausimas, ar mes priimam tą naują vertybių sistemą, ar ne. Ir štai tuose penkiolikoje punktų ir yra tie klausimai suformuluoti, kurius ir galit savo ir atsakyti. Ar jūs priimat tą naują vertybių sistemą, kuri neišvengiamai ateina, jinai čia yra. Jeigu priimat, tai tada ir nesistebėkit, kad iš jūsų atims vaikus, atims dar daug vaikų. Ir nesistebėkit to veikėjų, kuris sako, kad ir visus vaikus reikėtų atiduoti norvegams. Nes jis yra iš tos jau kitos vertybių sistemos. Nu, o aš esu kol kas įsitikinęs, kad dauguma mūsų visuomenės narių vis tik norėtų laikytis tų senųjų mums įprastų vertybių. Tos standartinis, nu įprastos, leisiu savo porą paminėti, sakyk, jeigu tai yra santykiai tarp tėvų ir vaikų, tai vaikas visada veikia teisinėje erdvėje iki tam tikrų metų per tėvus iki 14-16 metų jis yra per tėvus veikiantis. Jis nėra subjektas teisės. Dabargi viskas yra, va toj naujoj vertybių sistema yra apversta aukštinkojom. Ir iš čia Norvegijų, tai suprantat, kai aš skaitau mūsų straipsnius apie tos reikalus, kai skaitau komentarus, nu aš aiškiai matau, jūs, jūs galvojat, kad yra kažkokie atsitiktinumai, kad yra kažkokių negerų žmonių ar Norvegijos pusėje ar kažkokių nevykėlių lietuvių pusėje, kažkokios klaidos, kažkokie tokie nesusipratimai. Ir kad va čia te, te reikia tik truputį pareguliuoti ir išsispręs. Iški jūs nesuprantate esminio dalykų. Ten į kitą pusę upė teka. Taigi matote, ir čia neatsitiktinumas. O jūs, aiškiai, brendat į tą upę ir stebėtės, kad šlapia. Ten visada bus šlapia, ten taip turi būti, jie taip sugalvojo. Ir čia jūs, <laughs> niekas jūsų neklausė, jums patinka, nepatinka, jeigu jūs ten nuvažiuojat, arba jeigu jūs va dabar net ir Lietuvoje gyvendami visą tą priimat, tai iškai jūs turėsit su tuo visku ne tai, kad susitaikyt, jūs jau niekas neklaus, jums bus primetiniai, dabar yra primetiniai. Ir čia ne tik tėvų vaikų santykiai, tai yra ir vyrų moterų santykiai ir daugelis kitų įprastų, ne tik lietuvių, įprastų tai pačiai vakarų Europai vertybių. Šiandieną ten jų vis mažiau. Ir čia neatsitiktinumas. Ir dėl to atsilaikyti prieš visą šitą galima. Tik va turint tą visuomeninio saugumo koncepciją, bet jau savo, savo pritaikytą, Ir ne šiaip savo paskaitinėjant, bet iš tikrųjų atsakant savo į klausimą, ko jūs tikrai norite. Suprantant, kas čia vyksta. O dabar aš matau, kad <laughs> ten naktygo nėra kaip pramoga, nu, paklausė, o, šneka Bahuras. Nu, gerai, nu, tegu pašneka kažkaip. Taigi ne šiaip savo. Tai ne šiaip savo šnekot. Ir va šitame kontekste turbūt būtų vieta pasakyti apskritai, kas vyksta va šiuo metu, na, pavadinkim tą vakarų civilizaciją, nes už viso pasaulį nekalbėkim, bet tas mūsų pasaulis, kuris, į kurį įeina Junktinės valstijos, Europa, Japonija netgi, dalis dalis Azijos, sakykim, Izraelis, jis irgi tos pačios, Rusija, Ukraina, Grūzija. Mano supratimu vyksta grandiozinis lūžis, kuris verčia kiekvieną žmogų užimti poziciją. Ir atsiranda milžiniška įtampa ir neapykanta vieni kitų atžvilgių. Ir netgi nerandu tikslių žodžių dar išsakyti vat, visą tą, ką, kas čia vyksta, bet pabandysiu, pabandysiu palyginimais. Suprantat, ypatingai tie žmonės, kurie gyveno tarybinėje erdvėje, socializmo sistemoje, mes susikūrėm savo nepatenkinti to gyvenimu socializme, Tarybų sąjungų, už tos geležinės uždangos, mes susikūrėm savo fantastinį pasakišką pasaulį. Ir mes manėm, kad tas pasaulis tai yra va tie vakarai. Ir aš sakau, kas yra homo sovietikus? Homo sovietikus tai yra jo pagrindinė savybė, tai yra perdėtas toks nekritiškas vertinimas vakarų. Čia nostalgija ne tiek praeičiai, kiek nostalgijai ateičiai, kuri ne neatėjo. Nes tai buvo pasaka susikurti. Ir dabar žiūrėkit, vieni žmonės pradeda iš tų miglų kažkaip tais išeiti. Jie lik bunda iš kažkokio miego ir pradeda matyti realiau pasaulį. O kita dalis, kuri miega, pradeda ant jų pykti, nes jinai greuna jų svajonį. Ir va čia atsiranda toks konflikto matyta ašis. Ir žmogus labai pyksta, kai jam greuni svajonį. Labai pyksta. Čia panašiai kaip kokį nors aukso puodo bilietą, pavyzdžiui. Nusiperki ir jau visą savaitę svarstai, kur padėsi tą milijoną, kurį kitą sekmadienį laimėsi. Ir dabar įsivaizduokit, kad iš jūsų kažkas tą atima. Jūs jau paskaičiavot viskas, jūs atimėte tą bilietą. Bet yra taip žmogus sutvertas, tokioje psichologija, jisai visada nori gyventi pasakose, jisai iš čia ir, va, ir tas Venus projektas, iš, iš čia yra visos religijos. Tai matyti yra žmogui neišvengiam. Bet dažnai susiklosto įvykiai taip istoriniai, kad viena ar kita pasaka, iliuzija pradeda tiesiog, nu, akivaizdžiai nebetitikti realybės. Akivaizdžiai. Pavyzdžiui, kaip ta pati Tarybų sąjunga žlugo. Tai irgi buvo pasaka. Ten porą kartų gyveno tikėdami tą pasaką, paskui jau į pabaigą ten, jau pradedant kažkur nuo Brežnevo laikų, nu antiek netitiko <laughs> tą kūriamą pasaką realybė, suprantat, kad žmonės pradėjo po truputį blaivytis ir galų galę sugriuvo visas tas reikalas. Kadangi matyt, čia internetas, žiniasklaida, pasaulis pasidarė kaip didelis kaimas, žinia labai greit laksto dabar – Matyt, žymiai mažiau laiko reikia, kad griūtų kitos pasakos. Ir tai kiek nedaug laiko praėjo ir mano akim žiūrint mes esam, bet vėl, vertybių perkainuojimo met, mete gyvename. Ir dėl to susidūrimas ir neapykanta gimsta visur. Ir lietuvių tautoj taip pat, nes vieni ir ant manęs pyks dalis vat, dėl to, ką aš dabar kalbu, nes aš kesinuosi į jų pasaką pasakysiu štai tokią istoriją. Kai dirbau televizijoje, mano garso režisierė laidų buvo tokia, e, muzikantė vardu Natalija, violončelistinai buvo. Labai gerai mes su jie dirbom, jeigu kada pamatys, perdodu linkėjimus jai. Aš labai gerai prisimenu mūsų darbą profesionalų. Bet mes su ją, bedirbdami, diskutuodavom. Iš pradžių labai nesutarėm, labai ilgai viens kito nesupratom ir jinai paskui pasakė po ilgo laiko man tokį sakinį. Sako, gal tu ir teisus, bet man mano pasakos yra mielesnės ir paliktų man jas. Gerai sakau, Natalija. Sutarėm aš. Ta pati man yra pasakiusi viena labai garsi rašytoja Lietuvoje. Jis pasakė, aš visą gyvenimą kūriau savo fantastinį pasaulį negreuk man jo. Gerai, sakau. Sudarėm. Bet tai galima dviejų žmonių bendravime tą galima padaryti. Bet kai mes kalbam apie visuomeninius procesus, kodėl, va, aš pačioj pradžioj sakiau, ar galima tylėti, jeigu tu matai, kad kažkas meluoja, kad kažkas nesupranta. Nu, arba kitas pasakys, iš kur tu žinai, kad tu jau čia supranti. Taip, gal aš irgi neteisus, bet mano smegenys štai rodo tokį modelį. Ir aš matau, kad e, tas modelis gali būti naudingesnis lietuvių tautai išlikimo prasme. Tai tada jau nori, nenori, reikia ir pasakas greuti. Nes negreut pasakų visuomeninių va, tokiais virsmo momentais reiškia statyti pavojų visuomenį ir save patį ir, ir, ir mūsų visų vaikų atį. O virsmas vyksta Ir jis vyksta ne tik vat, mūsų, mūsųse, jis vyksta toj pačioj vakarų Europoje. Nes jie irgi gyvena tam tikroj sukurtoj pasakoj, su gana klaidingu įsivaizdavimu savęs, savo reikšmės, arba pervertinimu, arba dar kitaip pasakykime, nesuprato, kad tai, kas jie buvo pasauliui prieš šimtą ar ten du šimtus metų, Jau pasikeitė pasaulis, pasikeitė aplinkybė, jie nebėra tais pasauliui, nebeišlaikys savo pozicijos, o pozicijų prarasti nenori. Iš čia atsiranda milžiniška įtampa, bandymas išlikti tose pačiose pozicijose. Ir tada be abejo yra piktis visų tų atžvilgių, kurie bando kažką čia e, daryti prieš jų valią, prieš jų, nu, prieš, jūs įsila, prieš jų wishful thinking, va taip pasakyti. Ir yra didžiausia bėda, didžiausia bėda tai yra nedekvatus pasaulio vertinimas, ypatingai va tokio virsmo metu, kada nuo tavo pasirinkimo, nuo tavo su, su, supratimo, kas vyksta, priklauso ne tik tavo. Jeigu tu pats savo, nu, tai tu pats savo, gerai, kad tu ten. Bet priklauso ir visų kitų gyvenimui ateitis. Ar tu adekvačiai suvoki realybę? Šiandien. Ir mums beje nepasisekė, reiktų pasakyti, mums nepasisekė su valdžia, mums nepasisekė su valstybės vadovai šio laik, šio met, šiuo dabartiniais. Mano akim žiūrint, jie yra neadekvatus situacijai, neadekvatus šio laikotarpio poreikiam. Ir tai, kas buvo galima, sakykime, toleruotina arba nebuvo tai pavojinga nežinau, 10-15 metų atgal. Dabar tai gali labai brangiai kainuoti. Neturim adekvataus elito be abejo. Elito mes apskritai neturim. Elito ta prasme, kuris būtų suinteresuotas lietuvių tautos išlikimu, kuris mąstytų at lietuvių tautos ateities rėmose ir Nu, tokių yra, kurie masto, bet mano akim žiūrint, jie vėl nu, neadekvačiai jie vertina situaciją. Ir ne tik šiandien. Adekvataus, adekvačiai suvokiančio pasaulinius reikalus elito Lietuvoje vienetai. Vienetai žmonių. Elitu aš vadinu tos žmonės, kurie ne tie, kurie rodomi per televizorių, o tie, kurie, kurie masto pirmiausia stambiom kategorijom, kurie turi tam potencijos kaip be būtų liūdna, bet ne visi turi tą sugebėjimą, tą galimybę. Ir kurie turi vienokią ar kitokią įtaką vienam ar kitam žmonių kiekiui. Nes žmogus gali turėti galybę pinigų, bet jis tai nebūtinai elitos, o pinigai nieko nelemia. Jeigu jisai nesugeba mąstyti, jeigu jis nesugeba daryti įtakos, neturi sprendimo galimybių, tai tu turėtų pinigų, kiek tu nori. Arba gali sėdėti televizoriui nuo ryto iki vakaro ir tas nieko nereiškia. Bet jeigu tu darai įtaką, kita, kitas reikalas, kad didelė dalis tų, kurie sėdi, pavyzdžiui, žurnalistai, daro įtaką visuomenė. Šiandieną nuo jų skleidžiamos informacijos priklauso vat, būtent pasaulio reiškinių adekvatumo suvokimo laipsnį. Ir jie tikrai nepadeda. Jie tikrai nepadeda. Jie greičiau tušuoja tą adekvatumą. Ir galim prisiminti istorinių pavyzdžių, kuo baigėsi va toks neadekvatus elito elgesys, valstybės vadovo elgesys, atitinkamai visuomenės, matyt, neadekvatumas istoriniams iššūkiams. Tai mūsų bendra su Lenkija valstybė Žespospolit. Jie nesugebėjo 18 amžiaus antroji pusė suvokti teisingai reiškinių, susitart tarpusavį, susikurt bendros va, tos koncepcijos išsaugojimo valstybės visuomenė. Įvyko trys padalinimai ir bendra Lietuvos Lenkijos valstybė buvo likviduota. Ir vėlgi, neužmirškit, kad dalinosi kas – dalinosi trys. Mes dabar prisimenam tik vieną iš tų <laughs> dalybų veikėją, o buvo dar du. Vokiečių kilmės abu du dariniai. Ir jeigu dar prisiminus mūsų bendros valstybės bendrabūvį Lenkiją, Paminėsiu tiesiog trejata faktų iš Lenkijos istorijos prieš antrą pasaulinį karą. 34 metai, 1934 metai. Tik atėjus Hitleriui į valdžią, vokiečiai, šitie Lenkai patys pirmieji sudaro susitarimą su Hitlerinė Vokietija. Tikėdamėsi, kad po to, kai jie trauks į rytus, jie gaus papildomų dividendų ir dar išplėt savo erdvės. 34 metai. Jie pirmieji sudarė sutartį su Hitlerio Vokietija. 38 metai, kada Hitleris terioja Čekoslovakiją, Lenkai pasiema Tešino sutartį. Pasinaudoja vat, šitą silpnumo valandą Čekoslovakijoje. Ir trečias dalykas Čekoslovakai buvo sudarę sutartį su Maskva, kad iškilus grėsmė iš Vokietijos pusės pirmiausiai, Maskva padės jiems apsiginti. Ir 38 metais tas reikalas iškilo. Ir Maskva sutiko padėti. Bet Lenkija nesutiko praleisti Maskvos kariuomenę per savo teritoriją, o kito varianto nebuvo. Čekoslovakija neturi sienos su, su, su Tarybų sąjunga. O Lenkija, kaip sakiau, Bet mano akimi žiūrint, tuo laikotarpiu, neadekvačiai vertindama situaciją tarptautinį, neadekvačiai vertindama atskirų valstybių apskritai intencijas, padarė klaidas ir štai po to, kai jinai nepraleido tos kariuomenės padėti Čekoslovakam, praeina pusę metų ir Lenkijos nelieka. Ir jie sudoroja jau jos buvę draugai, su kuriais jinai tikėjusi dorot kitus. Tai vėlgi dabar, kurie, jeigu iš šito nežinot, ką aš pasakiau, tai pasiskaitykit, pasitikslinkit, ar, ar aš, taip sakant, tiesą sakau. Nes aš žinau, kad aš skaičiau komentaruose, tuoj pat atsiprašau, iš kur jis traukia tokius, nu, iš kur jis tokius dalykus traukia. Tai yra istoriniai faktai. Faktai. Aš šiek tiek pridedu interpretacijos, kuo tai baigėsi, sakykime, kaip galėjo kitai baigtis. Įsivaizduokit, jeigu čekoslovakai būtų gynėsi nuo vokiečių istorija būtų visai kita. Beje, ir mūsų istorija galbūt būtų būsi kita. O štai Lenkai pasielgė taip, kaip pasielgė ir jų neliko. Ir kažko man jų elgesys dabar primena. Jų elgesį prieš antrą pasaulinį karą. Na, o dabar jau taip kažkaip jau ir savaime gavosi, perinant prie tarptautinių reikalų. Aš tiesiog aptarsiu keletą pačių svarbiausių, mano akim žiūrint, tarptautinių įvykių pastarųjų čia poros trejato mėnesių bėgį. Na, pirmiausia, vienas iš paskutinių tai Graikija, rinkimai Graikijai. Va, kaip ir sakiau, kuo įdomus, kuo įdomus rinkimai Graikijai. Veikdami sistemos rėmose, jie sugebėjo laimėti ir šiandieną sprendžia graikų tautos ir valstybės ateitį. Ir tą teisę gavo veikdami sistemos rėmus. Ten yra toks niuansas, kad e, Graikijoje tokia taisyklė yra. Ta partija, kuri gauna nors vienu balsu daugiau už kitus, papildomai gauna 50 mandatų. Dėl to Alekso to Cipro partija gavo dar plus 50 mandatų ir turi beveik, beveik pusę visų mandatų. Tai vienu žodžiu, jie kontroliuoja situaciją pilnai. Kitas dalykas, ką jie darys. Ką jie darys? Nesuprantat, begelbėdami Graikiją, <laughs> Europos Sąjunga begelbėdama Graikiją įvarė ją tik dar į didesnės skolas Niekas ten į gerą nepasikeitė, bedarbystė išaugo, pramonė galutinai žlugo, man teko būti praeitą vasarą Graikijoje, ten yra galybė tuščių gamybinių pastatų ir tiesiog važiuoji ir matai, kad tie pastatai vieni stovi jau dešimt metų tušti, kiti gal penketo, kiti ką tik užsidarė. Ir tokių pastatų tuščių yra gamybinės paskirties. Ir gyvenamų yra nemažai tuščių, bet gamybinės ypatingai daug. Ypatingai daug. Nu ir kas ten ypač graikams skaudu, kad gelbėdami atseitą Graikiją, ES pareikalavo, kad jie parduotų viską, kas dar liko. Visą valstybinį turtą. Salos, ten geležinkeliai, aerouostai, e, laivų uostai. Viską turėjo parduoti. Dalį jau spėjo parduoti ir štai tas Cipras, laimėjęs rinkimus, sustabdė šitą procesą. Privatizacija atšaukta yra. Nu, visą kitą jis irgi žino, tas e, yra pasiruošęs, taip sakant, neimti daugiau paskolų, daug ten kitų revoliucinių sprendimų. Kits klausimas, kaip jis visą tą įgyvendins. Žiūrėkit, aš jums išvardinsiu, ką jis, <laughs> ką, jis, ką jo vyriausybė ruošiasi daryti. Kaip tik šiandien buvo pristatinėjama Graikijos parlamente jo vyriausybės programa. Aš keletą punktų paskaitysiu iš tos programos. Gražinti į darbą valstybės tarnautojus. Tame tarpe vėl atidaryti valstybinę televiziją. Ten buvo labai sumažinti valstybinių tarnautojų etatai, valytojos ten, viso, nu ką tik galėjo ten, vienu žodžiu, šalinti. Nu, jis visus juos žada gražinti atgal. Žada duoti nemokamai maisto ir nemokamai elektros atskirom kategorijom žmonių. Nemokamai maisto ir nemokamai elektros. Kodėl? Todėl, kad Graikijoje yra didelė dalis žmonių, kurie nemoka už elektrą jau, jau, jau metais. Ir tas skaičius auga pastoviai, nemokančių iš viso už elektrą. Užtat jiems svarbus tas dalykas. Minimali alga 751 euras. Tiek žada padaryti minimalę algą. Iki 12 tūkstančių eurų per metus iš viso jokių mokesčių žada neimti atšaukti vieningą nekilnojamo turto mokestį visiems graikams ir peržiūrėti brangaus nekilnojamo turto mokesčius. Uždraukt, uždrausti aukcionuose parduoti už skolas e, pirmą tą būtą, kuriame arba namą, kuriame tu gyveni. Už skolas negalės jo bankas paimti. Nu, gražus sumanimai, bet kyla klausimas, iš kuris visam, visam tam gaus pinigų, jeigu tuo pačiu sako, kad daugiau kreditų neims. Žiūrėsim, kaip <laughs> visą tai jie žadės įgyvendinti, bandys įgyvendinti, bet man kelia didelių abejonių. Tuo labiau, kad jie žada išeiti ir iš NATO. Na jau čia bus ne pirmas kartas, jie iš NATO 74, jie 52 įstojo, 74 išėjo, 80 vėl įstojo ir kokie čia dabar, 14, 15 vėl išeis. Bet nu, tai jiem, taip sakant, Čia ne naujiena, įstot, išstot, įstot, išstot. <laughs> Įdomus toks dalykas. Jie žada reikalauti skolos iš vokiečių už vokiečių okupaciją. Ir dar ten toks dalykas yra, kai vokiečiai okupavo Graikiją 41 metais, tai jie paėmė iš Graikų banko paskolą. Vokietija kaip valstybė paėmė paskolą ir jos taip negražino. Tai graikai šiandieną sudeda ir tą paskolą norėtų atsimti ir dar kompensaciją apskritai už Vokietijos agresiją Graikijos atžvilgių ir už okupacijos laikotarpį. Yra įdomus toks niuansėlis čia labai. Yra sukurtas e, komitetas, kuris šitą reikalą kūruos ir jo pirmininku yra paskirtas Europos parlamento deputatas, graikas, jo vardas yra Manolis Glezas. Tas Manolis Glezas yra gimęs 1922 metais. Jis dabar yra Europos deputatas ir jis va, su vokiečiais dabar grumsis dėl tų pinigų už okupaciją. Bet kur čia yra visa esmė šito Manolio Glezo paskirimo? Šitas Manolis Glezas, būdamas 19 metų, 1941 metais gegužės mėnesį nuplėšė vokiečių vėliavą Akropolyje su svastika. Jie balandžio mėnesį vokiečiai okupavę Graikiją tą vėliavą pakabino ir tai Manolis Glezas ją po mėnesio nuplėšė. Dar ten su vienu, jie dviesi buvo. Ir štai jis yra gyvas, jis šiandien yra Europos parlamento deputatas ir jis va, nori satisfakcijos. Žiūrėkit, kaip viskas arti. Atrodo, kur ten Dieve, kur čia ten tie visi Hitleriai ten, o siaubėt. Štai Manolis Glesas, <laughs> kuris nuplėšė vėliavą su svastika nuo Akropolio. Jam kova su vokiečiais tik prasideda. <laughs> Matot, kaip viskas arti, kaip ta istorija atrodytų kažkur ten nubildėjusi ir išnykusio. Ne, viskas čia pat. Taip kad su tais graikais čia bus dar labai neaišku. Tarp kitko, iki graikam įstojant į Europos Sąjungą, ypatingai iki įstojant į eurozoną, jie gana neblogai laikėsi. Pas juos BVP augo po kelis procentus į metus, jie plėtė gamybą, jie plėtė investicijas į aplinkinę šalis – Ir visą tai įstojus Europos Sąjungoje ir į eurozoną sustojo. Ir šitą graikai va dabar mato savo akimis. Ir neaišku, kuo visą tai baigsis. Na, tiesa, mes matom jų santykius su Maskva ypatingus. Beje, šitas e, Aleksas Cipras tik paskirtas premjeru Pats pirmas jo veiksmas, tai jis nuėjo ir padėjo gėlės ant kapo kovotojų, kurie žuvo kovoj, jau ne su vokiečių okupacija, o su anglų okupacija, kurie 44 metais, jau kai vokiečius išvijo graikai, tada anglai atėjo. Ir anglai ten nugalabijo nemažai tų graikų, paskui dar jungtinės valstijos prisidėjo prie viso šito reikalo. Ir štai tas e, dabartinis premjeras pačiu savo pirmo veiksmu padeda gėlės ant kapo šitų žmonių. Aš jums šito noriu pailustruoti, kokie yra keblų santykiai graikų su ES tais šulais, su vokiečiais, su anglais, su jungtiniam valstijam. Labai komplikuota istorija yra. Dėl to iš jų galima laukti visokių žygdarbių, pačių keiščiausių. Bet aš leisiu savo pasakyti vieną visiškai eretišką mintį, Mintį neišdrysiu pasakyti, nes galite jūs išsigąst. Užuominą pasakysiu. Kada Aleksą Taciprą išrinko premjerų, jį pasveikina Putinas. Bet antru jį pasveikino Barackas Obama. Ir jeigu jūs šiek tiek pasuktumėt smegenis, jūs suprastumėt, Kokią gi naudą gali turėti Barakas Obama? Iš atrodytų tokio antiamerikoniškai nusiteikusio Alekso Cipro. Bet jūs ir patys pasvarstykite. Beje, jau čia dabar ne apie Graikiją, bet Ispanijoje busimuose rinkimuose žada laimėti panaši partija kaip šitą Cirisą Graikijoje. Panašus procesai vyksta Ispanijoje. Visi irgi tas pats. Milžiška bedarbystė, jaunimo tarpe 50-60 procentų, šiaip jau 25 procentai, gamyba visa sustojusi, žlugusi. Ispanijoje panašus procesai. Ir Italijoje tas pats vyksta. Ten apskritai vyksta dar toks separatistinis judėjimas. Šiaurė nori atsiskirti nuo pietų, Venecijos regionas ir nuo vienų, ir nuo kitų. Nes irgi yra bedarbystė, problemos, e, ekonominės problemos ir, ir panašiai. Čia vėlgi, kaip neadekvačiai mes vertinam jau mes kaip Lietuvos visuomenė ir mūsų elitas, ypatingai tas kalbantis iš visų ekranų, kaip jie neadekvačiai vertina situaciją, važiuoju, įstojom į eurozoną, mes čia džiaugiamės. Atrodo, kad įstojom į amžiną rojaus sodą, užėjome, jau niekas čia iš mūsų neišvarys iš to sodo. O pažiūrėkit, kokie procesai vyks, taigi ne aš jo sugalvoju. Aš tiesiog primenu jums, kas vyksta. Tai visą tai reikia kažkaip skaičiuoti. Mums kaip visuomeniai. Adekvačiai visą tą vertinti. O negyventi savo iliuzijų pasaulyje ir žiūrėti viską taip, kaip mums norėtųsi, kad būtų. Ir paskui pykti ant tų, kurie nesutinka. Aš gal irgi norėčiau, kad ES klėstėtų, būtų draugiška, vieni kitiem padėtų, nu, dieve brangus, nu kur. Spausinam pinigus, savo dalinėmis ir klestim. Nu, bet čia tik norai. Taip, kitas įvykis. Šveicarija. Šveicarai nei iš šio, nei iš to. O kodėl sakau nei iš šio, nei iš to? O todėl, kad šveicarai iškilmingai iki pat, iki pat tos nakties, kada jie žengė tą žingsnį, Jie dar išvakarėse sakė, ne, ne, ne, šitas frankas lieka pririštas prie euro. Būkit ramus visi. Iki pat paskutinio ir staiga naktį susirenka ir padaro štai šitą žingsnį, atriša Šveicarijos franką nuo euro. Jis buvo pririštas čia berots trejata metų tik tai. Ir tai, kaip sako žmonės, aš čia nesu, taip sakant, labai jau studijavęs tą reikalą, bet kaip sako tie, kurie nu bent jau sakosi studijavę tos dalykus, kad Šveicarijos bankininkai praktiškai niekada nedaro tokių drastiškų žingsnių. Ir tuo labiau nemeluoja va taip ir neapgaudinėja savo klientūros, kaip dabar pasielgia, kad iškilmingai pareiškia vakare, kad ne, ne, ne, net nesiruošiu, o naktį paėmė ir padarė. Ir iš ryto kyla panika, milžiniški nuostoliai, Frankas iš karto šoka į viršų. Aš čia dabar nešnekėsiu labai daug, kas ten, kas ten ką prarado, kas ką laimėjo, bet žiūrėkit. At mes darėm su Vaida filmą apie litą. Jis vadinasi Atsisakom visko. Jeigu nematėt, pasižiūrėkit. Ir aš ten bandžiau paaiškinti, ką reiškia savo valiutos turėjimas. Nes mes esame įpratę vėlgi iš to pačių kalbančių galvų girdėti tik svarstymus, pabranks, nepabranks, ten, na, na, keisti nebereikia, tai yra smulkmenų. Savo valiutos turėjimas valstybei, tautai, tai yra pagrindinis ekonomikos instrumentas. Ir štai šveicarai demonstruoja šitą. Turėdami savo valiutą, bet būdami pririšti prie, prie euro, jie nebetekia pilno, pilnų galių vairuoti, jie atsiriša ir perima pilnas galės vairuoti Franko pagalba savo ūkinius ir finansinius reikalus. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, irgi tam filmė mes sakom su Vaida, kad e, jeigu valdžia adekvati ir nori gero savo visuomenį, jinai turi rūpintis, kad jo sukaupti turtai išsaugotų, finansinį pirmiausia, pinigų, išsaugotų savo perkamąją galią. Ir štai turėjimas savo pinigų, šveicaram šiuo atveju, leidžia tai padaryti. Ir kokiame kontekste? Pavyzdžiui, šiandieną šveicaras, gavęs žymiai brangesnį franką negu euras ar doleris, jis, pavyzdžiui, gali nusipirkti gerokai pigiau už mus, už eurozonos gyventojus, už dolerio zonos gyventojus žymiai pigiau auksą. Ir šiandieną, jeigu tu turi atliekamų pinigų Šveicarijoje, ten patiliukais ta mintis yra leidžiama. Ir pas Šveicarijos bankas tą daro patiliukais. Tu gali savo papildomą, tau šiandien nereikalingus pinigus, Paversk į auksą, palaikysi ir tu išsaugosi savo perkamą galią. Nu, aš jau nekalbu, kad šiandieną šveicarai apskritai turi galimybę aplinkinėse valstybėse viską gerokai pigiau pirkti jie gali kitaip išspręsti savo e, perkamosios galios išsaugomų reikalas. Jis turi daug variantų. Aišku, tai atsiranda ta galimybė tik tada, jeigu frankas pasidaro brangesnis. O jeigu jis būtų pigesnis, kritęs, jau būtų kita situacija. Bet jie žinojo, kad bus brangesnis. Jie tai žinojo. Nes Šveicarijos frankas yra ta rezervinė valiuta, kuri ir yra skirta didžia dalimi išsaugot pinigų perkamai galiai. Užtad antro pasaulinio karo metai Šveicarija išliko neutrali ir nieks jos nepolė, nes ten visi irgi, čia aš jau esu pasakojęs, čia ilga istorija. Čia, čia vėl yra <laughs> romantiška ir pateikiama toks pasaulio vaizdas apie Šveicariją, kur sugyveno gražiai keturios tautos, kur viskas referendumai sprendžiasi ir taip toliau. Bet aš kartais pagalvoju, kad jeigu ta Šveicarija nebūtų reikalinga pasaulio turtingiesiems, kaip tam tikras seifas. Ką žina, ar jinai ilgai ten ištvertų su savo tom keturiom tautom. O dabar kažkur tai reikia per visas perturbacijas išsaugot ir dolerį savo, ir, ir ką tik tu nori. Ir tas buvo per antrą pasaulinį karą, tas yra ir dabar. Ir štai va jie savo šitą visais manevrais suteikia galimybę. Įsivaizduokit, jeigu jūs laikėte ten pinigus šveicarijos frankai, jūs iškart laimėjote. Ir toliau savo ramiai sėdėsit, ar visą šitą suirutę, kuri čia artėja, jūs ten ramiai savo tą laiką pergyvensit. Bet aišku, buvo labai daug nukentėjusių. Fondai, fondai nukentėjo įvairiausi, pats Šveicarijos bankas centrinis nukentėjo, nes jis buvo prisipirkęs tų eurų ir, ir dolerių. Jo aktyvai sumažėjo. Bet suprantat, Vien tik tas Šveicarijos žingsnis ir toks taigų žingsnis rodo, kad jie kažkam ruošiasi. Nu ir čia aš, imsiu, aš neimsiu spekuliuoti, ką jie ten žino, ko jie nežino, nes aš, aš nežinau, ką jie žino. Bet aš tik galiu įtart, kad kas kas, bet jau šveicarijos bankininkai su šimtametėm tradicijom ir dar tokiam bizni, kur yra išsaugojamas pačių svarbiausių pasaulio žmonių kapitalas. Nu, jau turbūt žino daugiau už mane, tai tikrai. Bet žino ir apskritai kažką tokio, ko nežino dauguma šiandieną ir valstybės vadovo. Ir va tas jų žingsnis rodo, kad mes artėjam dar, at, kaip aš sakau, virsmas tam tikras, mentalinis virsmas. Bet tas mentalinis virsmas yra, juk jis išeina iš ekonominių problemų. Ir va šveicarai matyt kažką žino, kažkam ruošiasi. Ir su šituo labai siejasi dalyku. Ir greičiausiai viena iš priežasčių ir buvo, kodėl šveicarai atrišo tą savo franką nuo euro. Tai yra Europos centrinio banko paskelbta emisija eurų. Kiekvieną mėnesį emituos, kitaip sakant, iš oro paleis papildomų pinigų į euro rinką po 60 milijardų eurų. Viso pusantro metų jie tą ruošiasi daryti, tai bus paleista ten virš trilijono eurų. Ką tai reiškia? Nu, pirmiausia, tai reiškia paprasta, pats paprasčiausias dalykas tai yra pinigų gadinimas. Visada papildoma nieko nemotivuota misija yra gadinami pinigai. Nes jie, nu, elementariai, visi, nu, gal ne visi supranta, ką tai reiškia. Nu, įsivaizduokit, jeigu jūs turit mažesnėje erdvėje, kad tą suprastumėte kad ir Lietuvoje mes turim tiek prekių, vienoj pusėje prekės, kitoj pinigai. Nu ir atitinkamai tas prekes dalinam iš tų pinigų, gaunam vienos prekės kainą. Jeigu prekių lieka tiek pat, o pinigų atsiranda daugiau, atitinkamai prekės kaina išauga. Inflecija. Pinigai yra sugadinami, apgadinami, taip galim pasakyti. Taigi štai Europos Sąjunga emituodama šitos pinigus, o jie būtent bus emituojami iš oro, nepagristai. Jie gadina eurą kaip tokį. O, tas euras jau dabar yra mūsų pinigas. Ir štai šveicarai, nenorėdami, kad kartu gestų ir jų šveicarijos frankas, nes jis buvo pririštas, jie atsiriša prieš pat, pat tos emisijos pradžią. Galbūt tai yra viena iš priežasčių. Galbūt. Aš nesimsiu tvirtinti, kad tikrai šveicarai dėl šito tai padarė, bet įtarti tai, numatyti, turim teisę tokį dalyką. Tarp kitko, čia reikia žinoti dar kokį dalyką. Nuo 2011 m. gruodžio mėnesio veikia vienas labai įdomus susitarimas tarp rezervinių valiutų emisinių bankų. Tiesą sakant, aš net nežinau, ar jis dar veikia šiuo metu, nes informacijos jokios nėra bet panašu, kad veikia. O 11 metais gruodžio mėnesį jie staiga susitarė, kad Šveicarijos frankas, doleris, euras, Japonijos jena, svaras sterlingas, Kanados doleris ir, man atrodo, dar Australijos. Kad vat šitos valiutos, o tai yra rezervinis valiutos, jie koordinuos savo veiksmus, kad nebūtų galima spekuliuoti valiutų kursų, kad nebūtų galima daryti ten tą vadinamą carry trade, kada perki, e, imi paskolą, pavyzdžiui, doleriais, kur ten už labai pigiai, padedi pinigus, kur brangiau, nu ir vienu žodžiu, spekuliuoji grinai valiutų rinkoje. Plus, ekonomikai sudėtingėjant procesam, blogėjant padėčiai ekonomikos, atsiranda visokių variantų. Tai kad nekiltų panikos, jie įvedamas koridorius, visos valiutos sviruoja šito koridoriaus rėmose. Jeigu trūksta pinigų, pavyzdžiui, anglams. Ir svaras sterlingas gali išeiti už to koridoriaus rėmų. Jiems kiti centriniai bankai daro svopinius tokius pervedimus. Svopiniai susitarimai tarp centrinių bankų. Tai buvo gruodžio mėnuo 11 metų. Tai buvo sensacijų sensacija. Kaip sako žinantys žmonės, to nėra buvę istorijoje. Praktiškai vienas valiutos tik skiriasi, pavadinimai skirtingi, bet valiuta praškai viena pasidaro, nes jie koordinuoja veiksmus. Pas mus tai Lietuvoje buvo visiškai kažkaip tai bedėmėsi praėjo. Ir vėlgi, va, tai yra adekvatus yra mūsų tie vadinami finansistai, kurie čia mus e, moko, aiškina tiesas. Jeigu jie va tokio dalyko net, net nepaskelbė, kad tai įvyko, aš bent negirdėjau. Bet tai yra dar vienas nedekvatumo pavyzdys, kaip nedekvačiai yra žiūrima e, į situaciją finansų. Ir panašu, kad šitas susitarimas veikia. Dabar žiūrėkit, va šito susitarėmuose jungtinės valstijos spausdino pinigus, irgi po keliasdešimt 85 milijardai dolerių mėnesį buvo, jie baigė. Europą pradeda. Dėl to, kad jeigu Amerika ir toliau vienas spausdins, iškyla pavojus, dolerių ir euro kursas pradeda jau išeiti už tam tikrų rėmų. Tada Amerika savo naštą baigė nešti, pradeda ES nešti gadinimo pinigų. Japonai savo jeną tai apskritai ten spausina, iš viso jie ten be ribų spausina. Tarp kitko, vokiečiai, vokiečiai labai, labai ilgai priešinosi va, šitokiam pinigų spausdinimui. Amerikonai jos spaudė jau nuo pat krizės pradžios kaip jie daro, kad ir Europa taip darytų. Bet čia pirmiausia, vokiečiai labai priešinosi šitam. Gal dėl to, kad jie atsimena tą milžinišką infliaciją, kuri atvedė pas jos Hitlerį į valdžią didžią dalim, kada pinigus veždavo <laughs> ten karučiais. Pas jos, kaip sako, jau yra genetinė atmintis, jie tiek bijo tos infliacijos, kad spardėsi iki paskutinio. O kam yra daroma visa šitas? Todėl, kad paradoksaliai, bet infliacija šiandieną pasidarė geidžiamų reiškinių. Todėl, kad visa vakarų civilizacijos ekonomikos sistema yra pagrista, pirmiausia, nedidelė infliacija, nu, turbūt nelabai didelė, bet amžinų kilimų, visko. Viskas turi brang, viskas turi augt. Ir tada, jeigu kart, tas visas procesas, jeigu sustoja, viskas griūna. O jeigu dar prasideda deflecija, kitaip sakant, pigimas, viskas, mechanizmas stringa. O kaip tik deflecija ir prasidėjo. Nes prasidėjus kriziai, žmonės tas skolas nebepaneša, pradėjo taupyti. Kai tik pradeda taupyti, pradeda mažiau pirkti, vartojimo ratas stoja ir, ir žlunga vat, visa sistema. Ir dėl to yra būtina palaikyti vartojimą, kad jis įsukti tą kaip voverė, bet kaip voverė, ratas sukasi, kol voverė bėga. Taip ir čia, turi viskas aukti, turi viskas po truputį brangt, turi būti nedidelė infliacija ir dėl to yra metami pinigai. Buvo toks garsus Amerikos centrinio banko viršininkas, kuris sakė, jeigu reikės, tai mes dolerius iš malūnsparnio mėtysim, kad įsukti va tą vartojimo ratą, jeigu jau nieko kito nebus. Tai vad kodėl yra daromi šitie dalykai. Aišku, yra dar ir masė kitų priežasčių, bet aš čia tik paminiu vieną, mano akim žiūrint, iš tokių svarbiausių. O kad problema yra iš tikrųjų didžiulė šiandieną, ekonomika aš turiu minėti. Tai aš tik vieną faktorių paminėsiu. Yra toks rodiklis, jis vadinasi Baltic Dry Index. Baltic Dry Index, jis tai yra laivų fraktavimas. Tai jis ten skaičiuoja, kiek laivų, kiek ten žmonės, kiek kur reikės krovinių nuplukdyti ir taip toliau. Tai tas indeksas, vad pastarosiomis dienomis, pasiekė savo rekordinės žemumą. Iš šiandien yra pačiam žemiausiai lygi per visą savo istoriją. Kitaip sakant, sumažėjo poreikis laivų, nes nebėra noro tiek daug prekių vežioti. Vadinasi, sistema įstrigusi ir toliau padėtis blogėja. Vat iš čia yra tas Europos centrinio banko bandymas emituoti tuščius pinigus ir taip įsukti vartojimo ratą ir, na, ir to pačiu skolas ten mažinti. Beje, iš tų pinigų, kaip sakiau, 60 milijardų į mėnesį, jie ne šiaip savus, jie yra paskirstyti pagal valstybės. Jų to dalį gauna Vokietija ir Prancūzija. Vokietija gauna 18 procentų, teisę operuoti 18 procentų šitų pinigų, Prancūzija 17. Na, nu, ten toliau kitos šalis. Lietuvai ten irgi kažkiek teks pagal gyventojų skaičių. Tai štai apie tą emisiją. Dabar kitas reiškinys, kuris pastarosius jau porą treitą mėnesių vyksta, tai yra netikėtas naftos kainų kritimas. Ir čia vėlgi aš skaitau mūsų spaudą ir vėl matau tą nu, nu, visiškai neadekvatų vertinimą, neadekvačią informaciją. Nežinau, ar žmonės meluoja, ar patys nesupranta, kas čia vyksta. Aš nesakau, kad tai, ką aš pasakysiu, o dabar toliau, taip jau yra absoliučiai teisinga. Ir kad iš tikrųjų tos priežastys lemia, kurias aš išvardinsiu. Nu, bet bent jau jas reikia žinoti, kad yra ir tokie reiškiniai. Kad, adekva, kad galėtum maksimaliai įvertinti situaciją, tu turi žinoti kuo daugiau sudėdamųjų reiškinių. Ir aš tai apie dalį reiškinių sudėdamųjų, tie žmonės, kurie turėtų mums aiškinti šitai, nieko nesako. Ir štai Paminėsiu keletą tokių dalykų čia dėl, kainos, dėl naftos kainų kritimo. Reikia žinoti vieną dalyką. Naftos kaina rinkoje yra nustatoma ne pasiūlos ir paklausos principų, fizinės va, tos naftos tokios, o futuresų vadinamoji rinkoje. Futuresų rinka tai yra ateities sandoriai, yra sudaromi fiktyvų sandoriai, kad aš iš kažko Jonas iš Petro po metų nupirks naftą už tokią ir tokią kainą. Nei vienas ruošiasi pirkti, nei vienas ruošiasi parduoti. Tai yra grinai spekuliacinis sandoris, į kur yra nukreipiami pertekliniai pinigai. Va šitie Amerikos emituoti doleriai, didelė dalis jų ir nueidavo į tą futuresų rinką. Ir ten iškeldavo naftos kainą, grinai spekuliaciškai, O paskui ta kaina visiškai tokia virtuali atsiliepdavo mums benzino kolonėlė. Nes būtiniai rinkoje kaina koreliuodavo su ta spekulacija. Ir štai, jeigu jūs pasižiūrėtumėt paklausą naftos, realios, a, beje, šitų sandorių fiktyvių, va, tų futuresų, yra sudaroma, arba teisingiau buvo sudaroma, daugiau negu realios naftos. Kelis kartus daugiau. Tas pats yra beje ir su auksu. Yra to vadinamo popierinio aukso sandorių žymiai daugiau negu fizinių. Taigi štai futuresų rinkoje besisukantis pinigai iškelia naftos kainą grinai spekuliaciniai sumetimai. Dabar Kai amerikonai nustojo spausdinti dolerius tos, emituot, vat, po tos 8 milijardų, automatiškai sumažėjo jų ateimas į šitą rinką. Atitinkamai sumažėjo noras tenai spekuliantam žaisti ir galimybių nebeliko tokių. Jie tiesiog pasitraukė iš ten. Ir naftos kaina natūraliai grįžta į savo tokią realią erdvę, kur yra paklausa, pasiūla. Ir jūs Jau patikėkit manim, jeigu netikit, tai pasitikrinkit, pasižiūrėkit va tos realios naftos paklausos dinamiką. Jis nieko, niekiek nepasikeitė. Va dabar, va, per pastarosius mėnesius. Ten nieko ypatingo nevyksta. Netgi šiek tiek auga. Škia paklausa auga, o kaina krenta. Brandat? Jokios logikos nėra. O logika yra. Logika yra. Dėl to, kad šitoj futures rinkoje, kur ir yra nustatoma naftos kaina, dominuoja vienareikšmiškai Amerikos įmonės. Jie kontroliuoja ten 80-90 procentų tų sandorių, tai yra Amerikos firmos visą tai daro. Ir dėl to jie gali ir tą kainą ten nustatyti. Nes dažnai yra sakoma, kad čia yra Saudo Arabijos sąmokslas ir taip toliau. Nu, gal jis ir yra, bet čia jau mes spekuliuojam. Ar yra samokslas, ar nėra samokslas Saudo Arabijos, ar ne? Bet kad futuresų rinkoje dominuoja Amerikos kapitalas, čia yra statistika. Čia ne mano nuomonė, čia yra statistika. O jeigu tu kontroliuoji ten 80 procentų visų sandorių, tai norėdamas sumažinti naftos kainą, tu nesumažinti, tu labiau išvedęs iš ten matos pinigus, kurių ir nebėra, tu nebemituoji, tu ir numuši kainą. Ir beje, prisiminkit, jau tas buvo, kada krizė prasidėjo, kai nafta kainavo 150 už barelį, po dviejų savaičių jau 50, tris kartus nukrito. Tada beje, analitikai irgi sakė, kad ten nafta toliau brangs, nes čia mok ten Kinija, ten visokių rasdavo gražių žodžių, bet niekas nesakė, kur iš tikrųjų nustatoma ta naftos kaina ir kas kontroliuoja visus tos procesus. Na ir dabar, jeigu dar apie tos arabus, o kodėl Saudo Arabija aš miniu? Todėl, kad Saudo Arabija yra šalia rusų pagrindinis naftos eksportuotojas. Saudo Arabijos santykiai su jungtinėmis valstijomis yra antiek tamprus. 70 metais apskritai buvo susitarta su arabais sportuojančiais naftą, kad jie ją pardavinės tik už dolerius, kada buvo aukso standartas panaikintas. Tie visi arabai laiko savo pinigus Amerikos bankuose. Ir man patikėti, kad jie veikia kaip savarankiški žaidėjai va šitame lauke yra labai sunku. Aš negaliu teikti šimto procentų, procentų kad, kad nėra ten kažkokių užkulisinių jų tokių visiškai nepriklausomų žaidimų. Bet man sunku patikėti, kad jie būtų tikrai nepriklausomi žaidėjai. Dabar kas šitame reikale pralaimi ir kas laimi ir apskritai ko gali būti siekiama. Pralaimi Iranas, pralaimi Venezuela, pralaimi Rusija. Ypatingai, pavyzdžiui, Venezuela jau yra didžiuliai kriziai, nes ten jau prasidėjo maisto trūkumas, nes pas juos į biudžetą buvo įrašyta naftos kaina, valstybės biudžetą sudarant nebuvo palikta jokių ten kažkokių tokių atsarginių variantų, pas jo šiandien situacija labai sudėtinga, o tiek Venezuela, tiek Iranas, tiek Rusija yra jungtinių valstijų oponentai. Ir labai rimti oponentai. Vieni Pietų Amerikoje, kiti va čia Arabų valstybė, nuo Rusija jau, jau geopolitinė prasme. Reiškia, yra suduodamas smūgis šitoms valstybėms. Beje, pralaimi ne tik šitie. Pralaimi ir tie patys Saudo arabai, pralaimi visi naftos ir dujų eksportuotojai, pralaimi patys amerikiečiai. Nes Amerikoje išgaunamas kalūnų nafta ir dujos, jų savikaina yra didelė. Ir apskritai išgavimas skalūnų dujų ir naftos jungtinėse valstijose, tokia galimybė atsirado tik tada, kai, kai pabrango ta nafta. Tik tada pasidarė šioks toks rentabilumas iš tų skalūnų dujų ir naftos išgavimų. Ir dabar naftos kaina nukritus, ten jau prasidėjo atskirų įmonių bankrotai jungtinėse valstijose. Iškia nukenčia atrodytų paradoksaliai. Sakys, tai ką amerikonai patys savo kenkia. Taip, šiuo atveju kenkia. Štai pabandysiu duoti atsakymą, kodėl. Bet tai dar ne viskas, kas pralin. Kada yra mažiau naftos dolerių, tai atitinkamai jungtinių valstijų vertybinių popierių mažiau perka. Nes sistema kokia yra, pavyzdžiui, ta pati Rusija. Jis pardavė naftą ar dujas, gavo dolerius, pagal tos dolerius emitavo rublius, o, o už dolerius nupirko Amerikos vertybinius popierius. Tie doleriai vėl grįžta atgal į Junktinės valstijas ir užpil, už, užkiša ten jų skylės. O Junktinių valstybių biudžeto skylės yra milžiniškos. Kiekvienais metais ten apie trilijonas vyruoja, mažiau šiek tiek, daugiau trili, trilijonas biudžeto deficitas ir jis yra užpildomas vat, vertybinių popierių pardavinėjimui. Tai kada naftos dolerių sumažėjo, nes kaina nukrito, atitinkamai sumažėjo ir, ir tenais pirkimas tų vertybinių popierių. Problema pačioms jungtinėms valstijoms. Ir atrodo, kodėl jie tai daro. Bet žiūrėkit, kas ir dar šalia to, kas laimi dar. Tai laimi Kinija, o Kinija šiandieną yra nu, tokia kaip ir jungtinių valstybių oponenčių taip pat. Kinija laimi dėl mažų naftos kainų, nes Kinijoje yra šiandieną pagrindinė gamyba pasaulio. Tai kuo pigesnės žaliavas, tuo pigesnės prekės. Taip toliau. Laimė apskritai visi gamintojai, kurie, kurie ant naftos laikosi viską, ką gamina. Laimi mes vartotojai. Viso pasaulio vartotojai, <laughs> benzino vairuotojai visi laimim. Benzinas atpigo. Taigi štai yra pralaimėję, yra laimėję. Pralaimėjusi tarp yra ir pati jungtinių valstijų atskiros pramonės šakos ir biudžetas. Bet suprantat, Situacija yra tokia šiandieną pasaulyje, man akimi žiūrint, kad jungtinėms valstijoms reikia kažką aukoti. Reikia aukoti taktikoje, kad laimėti strategiškai. Visko laimėti nebeišeina. Bet iš kitos pusės, va, šita situacija rodo dar man kokį dalyką, kad kažkokiam didelėm skausmingom permainom liko nedaug laiko, nes kenkti savo ilgai negali. Dėl to kažkaip peršasi mintis, kad kažkokie labai rimti įvykiai turėtų būti, nu, tokia nelabai tolimoje ateityje, nes štai ta naftos kaina, kuri kenkia ir tiem patiems Saudo arabams, ir jungtinėms valstijoms atskiruose segmentuose, ir padeda Kinijai, Nu, tai negali jie patys savo kenkti labai ilgai. Kažkiek gali, bet neilgai. Nu ir dabar negalima apėti vis tik Ukrainos reikalų. Mes čia labai nesigilinsim į Ukrainą, ta prasme, kurią mes jau viską pasakėm filmų suprasti Ukrainą. Jeigu kas nori detaliau, pasižiūrėkite tą filmą, ten bus daug kas paaiškinta. O dabar aš tiesiog šiek tiek kitais rakursais pasižiūrėsiu į Ukrainą, kurių mes nelėtėm. Ir, kas, ir be to, kas liečia jau tiesiogiai mus, nes mes labai užsiengažavę esame Ukrainos kontekste. Pradžiai praėjo metai laiko, kaip ir mūsų gretam, taip ir Ukrainos revoliucijai, irgi metai laiko. Ir štai, aš jums pacituosiu Washington Post. Vienas sakinys iš straipsnio apie Ukrainą. Problema yra Ukrainoje labai paprasta. Ukraina neturi jokių pinigų ir beveik jokios ekonomikos. Washington Post. Po metų laiko jokių pinigų ir beveik jokios ekonomikos. Skreipkite dėmesį, čia ne aš sakau. Čia yra Washington Post vieno iš apžvalgininkų sakinys iš šios straipsnio. Sorošas. Nu, Sorošas. Pilna jo pasisakymų dabar. Pagrindinė jo mintis yra Ukraina ant kolapso krašto. Jeigu skubiai neduosim pinigų ir daug, o jis sakė, milijardą savo neduos, bet kažkas kitas turi duoti ir tai labai daug, tai Ukraina yra ant kolapso krašto. Nu ir dabar žiūrim į realijas. Gryvna. Prieš metus buvo 8 gryvnos doleris, dabar 24 gryvnos doleris. Atpigo 3 kartus. Atitinkamai pakilo kainos. Infliacija žvėriška. Gamyklos, ypatingai ten, kur vyksta kariniai veiksmai, sugriautos, uždarytos, bet uždaryta ir labai daug gamyklų ten, kur jokie kariniai veiksmai nevyksta. Čia iškart įvertinkim, kad kariniai veiksmai vyksta palyginti labai nedideliai daly Ukrainos. Tik trečdalis Donetsko ir Lugansko apskričių yra kontroliuojamos sukilėlių. Tik trečdalis. Labai nedidelė teritorija. Taip kad e, ekonominiai procesai didžia dalim blogėja ne tik dėl karo veiksmų, ypatingai ten, kur jokie karo veiksmai nevyksta. Nes rinkos yra prarandamos, rinkos. Vienur yra prarastos jų pačių iniciatyva Rusijos rinkos, o Europos rinkos nelaimėtos, nors jie tikėjosi, sakykime, buvo išskirta ten kvotos, jie galėjo parduoti tam tikrų savo prekių, žemės ūkio produkcijos, bet labai sunkiai sekasi. Teisė parduoti yra vienas, bet noras pirkti ten anoj pusėje jau yra visai kitas dalykas. Kainos, kaip sakiau, išaugo, žuvo šiandieną vokiečiai, vokiečių žvalgybos duomenimis, apie 50 tūkstančių žmonių žuvo. Įsivaizduojate? Teritoriniai praradimai. Teritoriniai praradimai Krymas ir Donbasas, Luganskas, ten jau tas trešdalis. Krymas greičiausiai negrįžtamai prarastas, Luganskas ir Donetskas irgi labai abejotina, kad jau begrįž. Bet čia tik pradžia. Čia tik pradžia. Žiūriu per Lenkijos televiziją valstybinę čia nesenai programą, o ten susėdė Lenkai svarsto, kaip Ukraina gali būti padalinti. Žemėlapis braižo. Lenkai jau savo ten keletą apskričių prisiskyrė, Ten, kaip minėjau, aš jau, <laughs> oi, kaip, kas ten iš manęs taip juokėsi, neatsimenu, kai aš sakiau, kad tengi laukia savo valandos ir vengrai, ir rumūnai, ir lenkai, ir slovakai. Vis kažkokiam pokalbį žinau, ką, kas, ką jis čia šneka, supranta, dieve brangus. Nu. Va tai yra dar jums vienas pavyzdys, nu visiškai, nu nedekvatus pasaulio vertinimas, nu nedekvatus. O štai Lenkai jau žemėlapius braižo. Taigi štai, o tai kas atsitiko? Kasgi su ta Ukraina atsitiko? Maidanas tai prasidėjo taip linksmai. Žmonės norėjo keisti sistemą. Jie buvo nepatenkinti sistema, sako, reikia keisti sistemą. Kiti sakė, ką čia dar keisti sistemas, darom iškart revoliuciją. Tik prieš metus laiko dar, daino šokiai estrada. Jaunimas tas pati nekantriausia dalis. Griaunam viską. Nu, praėjo metai laiko. Kas atsitiko? Pirmiausia atsitiko neadekvati valdžia. Tai pirmiausia. Pirmiausia atsitiko neadekvati valdžia situacijai ir ne dabartinė. Dabartinė tai ten. <laughs> Bet ir Janukovičius su Azarovu ir Juščenka dar anksčiau. Jie visi buvo neadekvatų situacijai. Kaip tai paradoksaliai neskambėtų. 50 milijonų tauta. Valdžia neadekvati visiškai nei tai tautai, nei, nei tai tautai, nei jos poreikiams, nei apskritai geopolitiniai situacijai. Gyvena iliuzijos. Tas pats vat, premjeras Azarovas čia dabar parašė knygą Ir jis ten aiškina, kaip jie 12 metais, kai staiga nukrito kainos metalui, pas juos atsirado biudžete problemos, jie pradėjo klausyti, tai gal Europą nupirks tą metalą, tie sako, ne, tai gal tą nupirksit, ne, to irgi nepirksim. Įsivaizduokit, tai jis mums pasakojo, jie pradėjo 12 metais skaičiuoti. Į ką atvesta asociacijos sutartis su Europą, paskaičiavo, apsiverkė. Ir žmogus mums dėsto. <laughs> Tai čia adekvatus vertinimas situacijos. Pradėti skaičiuoti, kai jau, taip sakant, ir dabartinė valdžia nedekvati visiškai. Bet šitie tai jau nedekvatos kubų. O bet jūs man pasakykit, o visuomenė adekvati buvo? Ukrainos visuomenė. Adekvati buvo? Ta mergaitė adekvati buvo, kur stovėjo su plakatu pasirašęs. Aš mergaitė, aš noriu Europos Sąjungą ir neriniuotų triusikų. Kruževnai triusikį ten rusiškai parašyti. Jie, o štai su kuo jie Europą asocijuojasi. Ir jie buvo įsitikinę, kad Europos asociacijos sutartis su Europą tai yra stojimo sutartis. Jie aiškina, ten nie žodžių nėra apie stojimą, jie netiki, nes jie gyvena savo susikurtoj pasakoj. O tai apie tai, nuo ko mes pradėjome. Ir aišku, visi tie, kurie sako jiems, kad nu nėra ten to, ką jūs savo susigalvojat, nei toj sutarty, nei toj Europai, kurią jūs taip verti, nėra to, ką jūs ten savo tikitės rasti. Jie pyksta, jie pyksta, ne ant, jie pyksta ant tų, kurie greuna jų svajonį. Nu, tai yra labai žmogiška. Ir štai vat, ant šito va, pykčio jau buvo labai nesunku padaryti konfliktą su interesuotoms jėgoms sukelti neapykantą jau iki kraujo praleimų. Šiandieną ta neapykanta yra pasiekusi neįsivaizduojamus mastus iš abiejų pusių. Ir dabar jau pabaigos nėra visam šitam dalykui. Taigi štai Ukrainos dalyje vyksta karas. Ir jeigu žiūrėti iš mūsų perspektyvos, iš Lietuvos žiniasklaidos konteksto, pirmiausia, turėtume savo iškelt klausimą. Tas vykstantis karas Ukrainos dalyje. Tai yra karas kieno su kuo? Nes mūsų žiniasklaida pateikia, kad tai yra karas Rusijos ir Ukrainos. Ir kad ten kariauja rusai, o Ukraina gynasi. Štai taip yra pateikiama. Būtų galima gal ir priimti šitą teiginį, bet dabar jūs man pasakykit. O štai toks reiškinys, nu, mums sako visą laiką, ten tūkstančiai yra rusų reguliarios kariuomenės kariškių, ten yra masė įrangos ir taip toliau, mums teigia jau keletą mėnesių. Tūkstančių tūkstančiai. Tarp visų labai nedideliai teritorijų, dar sėki pabrėžiu, yra trešdalis Donetsko ir Lugansko apskričių. Labai nedidelė teritorija. Kur ten tie šimtai tankų ir sutilptų dar klausimas. Bet tarkim, mums yra teigiama. Tai tai, kad per šitos keletą mėnesių vat, tokio teigimo mums nėra parodyta be laisvių rusų kariškių, išskyrus keletą ten tų, kurie Ten atsitiktinis dalykas. Ir be to, tie, tie devyni žmonės, jie nieko nesprendžia. Turi būti masinis, nes belaisvis yra keičiamas į pastovį. Donetskas su Kijevu keičiasi belaisviais vos ne kasdien. Bet rusų belaisvių, kariškių, ne savanorių, kariškių, mums nerodo. Tai aš dabar klausiu žmonių ypatingai, kurie piktinsis manimi. Tai tai, ką nors reiškia, kad tų kariškių nėra be laisvių rusų, ar nieko nereiškia? Nu, man tai klausimą kelia. Štai sako, kad yra kariuomenė svetimo šalies, o be laisvių nėra. Nors kitų be laisvių, kaip sakiau, pilna. Štai vienas iš klausimų, kuris nu, man kyla. Aš nieko neteigiu. Aš keliu klausimą. Kitas klausimas. Jeigu kariauja Ukraina su Rusija, mes žinom, nu, nežinau, ar kas neiks. Šimtai tūkstančių, kaip kas sako, jau ir milijonai skaičiuojama, pabėgėliai bėga į Rusiją. Kitaip sakant, bėga pas prieš. Tai vėlgi tai, ką nors reiškia, bandant įsiaiškinti, kas darosi Ukrainoje. Vat norint adekvačiai suvokti, kas ten darosi. Tai vat ieškant atsakymo, kas ten daro, o ne šiaip savo, kad rusai užpuolė Ukrainą ir viskas aišku. Suprantate. Tai tokiam žmogui viskas aišku. Bet mano akim žiūrint, tai nėra pil, pilnas aiškumas, tai neduoda atsakymo į, į daugelį klausimų. Ir pirmiausia, ir vieną iš jų aš keliu. Tai kaip bėga šimtai tūkstančių į priešo teritoriją? Ir bėga ne tik civiliai gyventojai. Buvo daug atvejų, irgi ten jau skaičiuojama šimtais, kariškiai Ukrainos bėgo į priešo teritoriją, jie ten buvo pavalgydinami ir paleidžiami atgal. Tai reiškia tai, ką nors ar nieko jums nereiškia. Bandant išsiaiškinti, nu, maksimaliai adekvačiai, mes, ten nieko, mes galų ten nerasim iki galo, nei aš, nei čia kas ras ten, žino tik tie, kas tą visą košę užvėrė, gal, tie gal ne viską žino. Nu, bet bent jau plečiant suvokimo kažkokį lauką. Toliau dabar vat, vyksta mobilizacija. Nu, ir aš matau pilną informacijos, kai bėga jaunuoliai. Tarp kitko, ne tik iš rytų Ukrainos, o iš vakarų lygiai taip pat bėga į vėl į tą pačią Rusiją, slėptis nuo mobilizacijos. Tai vėl keliu klausimą. Tai reiškia tai ką nors? Ar nieko nereiškia? atsakant į klausimą, kas su ko kariauja. Bei įdomus dalykas dar vat, mobilizacijos kontekste. Sėkmingiausiai mobilizacija vyksta kaip tik ne vakarų Ukrainoje, huh. o būtent vidurio Ukrainoje. Ten, kur atsiai turėtų būti patys karščiausi kovotojai, to karščių nėra taip daug. Aš čia skaičiau vieno Kievo kažkokio generolo pranešimą, tai jis nustebęs. O jeigu jis manęs paklaustų, aš jam vieną versiją pasiūlyčiau, kodėl taip atsitinka. Todėl, kad vakarų ukrainiečiai, o ten Lvovas, tie tikrieji ukrainiečiai, tie, kur gyveno Austro-Vengrijos imperijoje, kurie niekaip nesusiję yra su ukrainiečiais Malorosijos, Novarosijos istoriškai, nes jie gyveno šimtus metų arba po Lenkais, arba po Lietuviais dar anksčiau, arba po Austrais pas juos kitas tikėjimas, kitas mentalitetas ir taip toliau. Čia kita istorija visiškai. Tai jie save ir laikė. Jie žinojo, kas jie tokie. Jiems nieko naujo neatsitiko. O naujo atsitiko, kaip tik va tam rytų ir vidurio Ukrainai. Ten žmonės aplinkybės privertė rinktis, kas tu esi šiandien. Ukrainietis ar rusas. O jie buvo, kaip mes jau nekartą minėjom, truputį rusais, truputį ukrainiečiais, dauguma ten tų gyventojų, jie nelabai kreipia dėmesį tokį jau principinį, ieškodami atsakymus. O dabar aplinkybės jos privertė apsispręsti, o tie vakarų buvo apsisprendę. O va čia, vėlgi, jeigu tu apsisprendi būti ukrainiečių, tu priimi tam tikrą ir egregorą, tu priimi tam tikrą mąstymo logiką, suformuota. Ir tu tada natūraliai pradedi pykti ant to, kuris to nepriima. Kitaip sakant, vėl, vieni nueina į savo pasaką, kiti nueina į savo pasaką. Ir tos dvi pasakos konfliktuoja. Ir tas konfliktas yra pasiekęs tokį mastą. Ir kai žiūri visą tai, kad siaubas, siaubas, žmonės mėlyjei. Ir kaip nedaug reikia, kad nuo paprasto va tokio žinai, vienas kito nemėgimo pasakų <laughs> kontekste, tu pereitum at prie to, ką ten daro. 50 tūkstančių žmonių, pagalvokit. Ir yra pilna pavyzdžių, kada vienas brolis pasirinko vieną pasaką, kitas brolis kitą pasaką. Ir plakasi brolis prieš brolį. O tas dabar vyksta, va ten. Ir dėl to, kai mes sakom, kad kasgi ten ką užpuolė. A, aš nepasakiau dar vieno klausimo, ieškant atsakymą į klausimą, kasgi ten kariauja. Ukrainos generalinio štabo viršininkas. Pavardė Muženko. Čia prieš savaitę NATO generolams, NATO šalių generolai buvo atvykę į Kyivą Ir jis jiem aiškindamas apie situaciją Donetskė ir Luganskė, pasako teiginį, kad su rusų reguliaria kariuomenė, Ukrainos kariuomenė nekariauja, jų nėra toj teritorijai. Tai dabar, mėlyje mano, tai va šitas pasakymas, ką nors reiškia, tiems, kuri, kuriems atsakymas aiškus. Rusai polo. Tai jums reiškia, ką nors, Generalinio štabo viršininko pasakymas, kad nėra ten jų. Ar jūs geriau žinot už jį? Išeitų, kad mūsų internetinis portalas, kuris varo juodą propagandą, žino geriau už tą muženko. Mūsų ministras, tas, kuris čia labai karingas, žino geriau už tą muženko, kas ten kariauja. Tuo labiau, kad tą muženko nei kas atstatydino, nei kas nors įpeikė, Jis ir toliau išlieka savo pareigos. Aš jau galėčiau vardinti galybę kitų argumentų, suprantat, kurie ieškant atsakymų, na, siūlo atsakymą netokį paprastą. Kažtai. Blogi rusai užpuolė gerus ukrainiečius ir viskas aišku. O pagal viską tai ten yra vis tik pilietinis karas. O rusai padeda. Kokiu mastu ir kiek sunku iki galo čia mums sėdint spręst. Aš įtariu, kad kartais net ir pašaudo, nes pavyzdžiui, ta istorija, kada vasarą jau Donetskas buvo be pasiduodas – ir Ukrainos kariuomenės staiga išpuolančiosios pasidarė bėgančią ir ten vos Mariupolį neišvadavo be, be, jau be, be puolantys sukilėliai iš Donetsko. Tada, kada bandai rasti atsakymą, kaip taip staigiai galėjo pasikeisti karinė sėkmė. Ir kai pamatai, aš žiūrėjau daug medžiagos, kaip atrodo tie mūšio laukai, klausykit, ten kareivių kūnai, mačiau, kabo ant elektros laidų kokio turi būti galingumo ten tie visi smūgiai, kad kareivius užmestų jau, ten, jau, jau jų ten į gabalus ant laidų. Nu, kyla įtarimas, kad e, kažkokiu momentu rusai padėjo, vat, net ir tokia sunkiaja ginkluotė, taip pasakyti. Ar jie ten šaudė iš už, jie greičiausiai į teritoriją neįėjo, matyt, šaudė iš Rusijos pusės. Bet vėl Tai kodėl tada tie patys amerikonai neparodo filmuotos medžiagos, kaip tos raketos lekia iš Rusijos į Ukrainą? O jie turi tą galimybę. Randu. Bet čia šiuo atveju sakau, kaip ten bebūtų, rusai padeda, tai yra aišku, bet didžioji dauguma kariaujančių yra gyventojai vietiniai, Ukrainos. O jau tų savanorių, kuri ten padeda, yra abiejose pusėse. Abiejose pusėse yra iš įvairiausių šalių. Ir beje, iš Rusijos savanorių yra irgi abiejose pusėse. Ir kada bandai išsiaiškyti, tai tas pilietinis karas dėl ko vyksta. Na, nu, aišku, viena plotmė tai yra ta, kur aš jau minėjau. Aplinkybės privertė tuos gyventojus apsispręs, kas jie yra, rusai ar ukrainiečiai. Bet tai iki galo neatsako į visus klausimus, nes pavyzdžiui yra labai daug atvejų, kada Donetsko pusėje kariauja žmonės, kurie kalba ukrainietiškai grinai. Ir puola tuos, kurie už Kijevą kariauja, o tie kalba rusiškai. Kalba šiuo atveju nėra, nėra joks rodiklis to, kas vyksta. Ir matyt, Matyt, tame pilietiniam konflikte susidarė keletą prasmių laukų. Vat vienas tas prasmių laukas tai yra susiformavusi jau tikroji Ukrainos tauta va, tuo naujoju pastaruoju laikotarpiu. Nes jie šiandieną turi savo visiškai naują istoriją, kur yra e, nepripažįstama, sakykime, pasaulio istorikų, bet tas ir nesvarbu. Svarbu, kad ją pripažįsta patys tie e, ukrainiečiai. Jie dabar turi jau savo karą už savo pasaulį. Ir, aiškiai, vieni, vieni vat, prisėmė tą naujos tautos tokią koncepciją, jau tos Ukrainos, va, šio laikinius. O kiti tie patys ten esantis gyventojai dažnai brolis prieš brolį, jis nepriimė šį. Vat jums vienas dar irgi konflikto toks. Tokia riba konfliktui. Dar viena riba konfliktui atsiranda tarp žmonių, kurie įtikėję į vakarų tam tikrą mitą, galvoja, kad vat, visa tai, kas dabar vyksta, sutrukdė jiems įsilieti tą vakarų rojų. Tas juos veda į kovą su tais, kurie atseit nenori jų leisti tą rojų, jie kaltina, kad jie yra kalti. Ten yra matyti daug sudėdamųjų to pilietinio karo. Ten, kada klausai kartais interviu iš abiejų pusių žmonių, už ką jūs kariaujate? Tiek vienų, tiek kitų. Dažnai įvairiausių išgirsti samprotavimų. Tai nėra vieno atsakymo iš abiejų pusių. Nes, pavyzdžiui, jeigu paimsi e, Kievo pusę, tai ten dalyvauja, sakykime, kad ir tas pravai sektor. Arba net ir ne pravai sektor, o ir kokie nors, tai jiegi ėjo į Maidaną, kad nuverstų oligarchų valdžią. Ir dalis šiandieną mato, kad jie jokių oligarchų nenuvertė, dar didesnius pasisodinti. Plius šiandieną jie mato, kad Ukrainai vadovauja, sakykime, jeigu paimsi ministrų tarybą. Nu, ten va, ir vienas iš Lietuvos, Tai jie klausė, tai už ką mes kariavom tada? Šalis sugriauta, masė žuvusių žmonių, valdžia dar blogesnė plus iš viso svetima. Tai jie tokį klausimą jau kelia savo pusėje. Ir jau pradeda, jūs matot, kad dabar pastoviai ten vos ne kasdieną Kyivė jau trečią Maidaną ruošia, degina padangas, tai prie vienos ministerijos, tai prie kitos. Taip kad tas pilietinis karas turi matyti daug susidūrimo laukų. Ten ne vienas prasmių laukas, kad vat, vieni vienam, kiti kitam. Ten yra įvairiausi, bet kaip ten bebūtų, tai greičiausiai reiktų vadinti pilietiniu karu. Kokios ten gilesnės šaknės, sakau, tam filme suprasti Ukrainą mes bandėm išdėstyti. O jau į tą pilietinį karą jau įsivelia daug įvairių suinteresuotų asmenų, suinteresuotų jėgų pasaulio. Ir štai šitame kontekste nuskamba iš mūsų pusės jau iš lietuvių sakinys, kad mes sekantis. Nu, aišku, mes galim būti sekantis, nes mes Jeigu turim omeny tą šalį, kurios čia visi bijo, tai santykis yra jėgų antiek, taip sakant, neproporcingas, kad mes galim tapti tai sekančiais bet kada. Ir galėjom, ir prieš dešimt metų galėjom, ir prieš dvidešimt galėjom. Ir aukščiausioji taryba, jeigu jie būtų norėję, mes galėjom matyti. Nes, nu, santykis jėgų, nu, taip sakykime, nu gerai, jeigu šalia stovi priešas, kuris turi tūkstantį tankų o tu turi 10. Nu, suveržęs diržus maksimum, nu dar 10 nusipirksi. Argi tai ką nors pakeis? Mūsų jėgų balansė - tūkstantis tankų prieš tavo 10 ir paskui iš paskutinių dar 10 nusipirkti. Nu, mano akim žiūrint, nieko. Ir mes iš principo neturim tiek resursų finansinių, kad galėtume apsirūpinti karinėmis priemonėmis gynybos, kurios galėtų apginti vat, nuo šitų galimybių, kokios ten yra. Dar mane stebina kitas dalykas. Žmonės, kai samprotavė dabar apie va, tą galimą karą, nu toks įspūdis, nu, tiesą sakant, irgi yra visada. Kaip sako, visi pasaulio generolai ruošiasi kariauti buvusiam kare. Kitaip sakant, Daugelis įsivaizduoja, kad tas potencialus priešas, kaip ir antro pasaulinio karo metais, su šimta siūlė, pasiemęs automatą, tačias tokio. To. Ir va čia atbėgs pas mus. Nu, tai klausykite, šiandien turi tokius ginklus, kad jiems čia bėgti iš viso nereikia. Jiems užtenka tik tais mygtukų spaudyti ir iš mūsų šlapia vieta liks. Beje, jungtinės valstijos kada bombardavo Jugoslaviją, tai nei vienas kareivis Amerikos net kojos neįkėlė. Nei vienas. O Jugoslavijos Serbijos neliko. Kai bombardavo Libiją, ten taip pat jokios <laughs> amerikono pėdos nereikėjo. Tai mes netiek neturim kaip šitie. Aišku, mes esam NATO nariai ir mes manom, kad jeigu jau kam šaus į galvą, taip sakant, ir kad mes turim būti sekantis, tai tas NATO mus gins. Na, ar jis mus gins ar negins, tai paaiškės, arba paaiškėtų tik, nedaug dievė, jeigu ta situacija susiklostytų. Čia spekulacijų galima iš abiejų pusių kiek nori pateikti. Vienų didelės viltis, kad gins, pavyzdžiui, mano didelis pesimizmas, kad negins, nes aš kažkaip nelabai matau entuzijazmo, nei dabar Europai labai ten už tą Ukrainą, galvą guldyt, nu jau jungtinės valstijos apskritai, kol kas už nieką nėra galvos guldžiusios, išskyrus savo interesus. O vargu ar čia mūsų tos mažos teritorijos labai jau jų, jų interesams reikalingos, tiesioginiams tokiems. Bet sakau, čia, svars, nu, čia mes atsakymo nerasim. Ir daug dievė, kad ir nereiktų <laughs> patikrinti, ar jie mus gins ar negins. Bet bet kuriu atveju tokias abejonės bent jau man kyla. Nu, čia galim prisiminti tą pačią Graikiją, kada turkai okupavo dalį Kipro, o ir Graikija, ir Turkija buvo NATO narės. Ir NATO niekaip nesureagavo į tą okupaciją. Ir graikai dėl to ir išstojo iš NATO 74 metų. Taigi štai sekantis mes galėjom būti ir anksčiau, galim būti dabar. Vienintelė mūsų viltis apsigint, nu mano akim žiūrint, tai yra tas NATO, bet ar jis mus gintų tokioje situacijoje? Ir be to, ar dar kokioje situacijoje mes būtume puolami, taigi, tai mes dar nežinom. Bet net ir dabartiniai aš kupinas abejonių. Bet dabar išeikime iš kitos pusės. O ko mes išsigandom? Kodėl staiga mes pradėjom sakyti, kad mes sekantis? Tai ko mes išsikas mus išgazdino? Na ir pirmiausia, Krymas. Kaip sakoma, pirmą kartą po antro pasaulinio karo yra pakeistos valstybių sienos. Taip yra sakoma. Na bet dabar žiūrėkit. Nu kaip, nu kaip dabar man šitą teiginį priimt vien, taip vienareikšmiškai, jeigu mano smegenys toj pat primena man. Vokietijos demokratinė Vokietija, Respublika susijungė su federatyvinė Vokietija. Po antro pasaulinio karo. Beje, be jokio referendumo. Sienas buvo pakeistas. Čekoslovakija priešingai išsiskyrė. Čekija savo, Slovakija savo. Vokietijos susivienė, o čekai su slovakais išsivaikščiojo. Jugoslavijos federacinės valstybės šiandieną nėra visiškai. Liko tik gabaliukai. Kosovas paimtas, atimtas iš serbų ir be jokio referendumo atiduotas albanams. Tai kai man sako, kad po antro pasaulinio karo Kryme pirmą kartą sienos pasikeitė, tai aš nesuprantu, ar jūs nežinot va šitų faktų. Aš žinau, kad atsira žmonių, kurie tuoj pat ras skirtumus, sakys, negalima čia lyginti, čia visai kas kitas. Nu, gal ir kitam. Kiekvienas iš tų atvejų yra kitoks. Bet sienos pasikeitė. Pasikeitė. Ir aš nepaminėjau dar vieno fakto sienų pasikeitimo po antro pasaulinio karo. Yra tokia Vokietijoje vadinama Saro žemė. Tai ta Saro žemė po antro pasaulinio karo iki 56 metų priklausė Prancūzijai. Ir paskui buvo daromas referendumas. Prancūzai beje norėjo, kad jisai būtų nepriklausoma valstybė. Ir žmonės taip ir turėjo apsispręsti, ar jie nori likti nepriklausoma Saro valstybė, ar prisijungti prie Vokietijos. Žmonės nubalsavo, kad prisijungti prie Vokietijos. Ir ta Saro žemė buvo paimta iš Prancūzijos ir prijungta prie Vokietijos. Ko šitie atvejai skiriasi nuo Krymo? Nu taip, skiriasi tuo, kad ten, sakykime, buvo rusų kariuomenė. Kryme. Bet rusų kariuomenė ten stovėjo pagal sutartį su ta pačia Ukraina. Ten jie turėjo teisę laikyti 20 berots tūkstančių kareivių. Ten jų tiek net nebuvo. Taip, kad jinai ten stovėjo legaliai. Bet netgi netame reikalas. Aš sutinku, kad yra nešvarus tas referendumas, be abejo. Karinės bazės jis nėra tarptautinės teisės požiūrių švarus. Bet man asmeniškai nėra jokių abejonių, kad absoliuti dauguma Krymo gyventojų, nu nežinau ten kiek, 80, 70 ar 90 procentų, nu, absoliuti dauguma Krymo gyventojų vat, norėjo to, ką jie gavo. Nu, man nėra jokių abejonių. Beje, vat, ką tik padaryta apklausa, užsienio kažkokių ten e, agentūrų, davė tą patį rezultatą. O dabar apklausė Krymo gyventojus ir gavo lygiai tą patį rezultatą. 82 procentai visiškai patenkinti ir dar 10 daugiau patenkinti negu nepatenkinti. 90 procentų yra patenkinti dabartiniu statusu. Aš tarp kitko rusų vietoj, rusų vietoj pasvarstyčiau, Jeigu jau situacija tokia yra kritiška, aš rusų vietoj pasvarstyčiau, nu, padarykim dar vieną referendumą tam pačiam Kryme. Jau su visiška, taip sakant, tarptautinė kontrolė, kad nuimtų bet kokias abejonės, ko tie žmonės norėjo. Jis rezultatas, nu, aš net niekiek nebejoju, koks bus rezultatas. O dėl to, kad e, ar turi teisę apskritai teritoriją išeiti tokia ar neturi teisės. Tai čia jau tarptautinės teisės kontekste yra baisus ginčiai. Tarptautiniai teisė yra du vienas kitam prieštaraujantis principai. Valstybių sienų neliečiamumo principas ir tautų apsisprendimo teisė. Ir čia yra kolizija. Ir dėl to jinai yra sprendžiama įvairiuose pasaulio dalyse įvairiausių būdų. Bet Krymo istorija, kurie žino, tai puikiai supranta, kas ten ir kaip buvo, o kurie nesupranta, tiesiog pasiūlyčiau atidžiau pasižiūrėti. Kodėl aš apie Krymą tiek daug kalbėjau tame kontekste, kad mes sekantis ir ko mes išsigandom? Nes Krymas mus išgazino, kad mes galim būti jau tie sekantis. Ir kad tai yra tam tikras, taip sakant, jau pavyzdys, kaip galėtų būti su Lietuva. Mus išgazina Krymo precedentas. Tai vad aš ir bandau atsakyti, kad jis nieko bendro neturi su Lietuvos situacija. Pirmiausia, Lietuvoje nėra <laughs> ne tik 90 procentų, pas mus Lietuvoje jūs nerasit ir, ir 30 turbūt procentų, arba dar mažiau terasit, kurie norėtų apskritai kažkokiu tokiu kur nors jungtis. Nėra tokios situacijos. Antras dalykas, tas Krymo aneksija Rusijos. Tai vėlgi ten yra strateginiai interesai, karinė bazė, Sevastopolis, istorija to Krymo. Tas, vienu žodžiu, ten yra nu, susijęs šimtmečiai su Rusija, o ne su Ukraina. Su Ukraina jis yra susijęs va pastaruosius čia 20 metų. Tik. Ir tai, 91 metais Krymas e, pasiskelbė nepriklausomų, paskui Ukraina nepripažino to jo nepriklausomybė, turėjo savo prezidentą tas Krymas. Tiesiog paskui jie ten perlaužė juos. Tai buvo, bet vis tiek išliko autonominė respublika ir panašiai. Na tai Krymo pavyzdys, mano akim žiūrint, visiškai neturi mus gazinti kaip Lietuvos valstybės, nes šiandien nėra precedento Liet Lietuvai. Ir čia ne dėl to, ne dėl to vėlgi tas Krymas buvo paimtas, kad vat, nei iš šio, nei iš to susimanė kažkas, žinai, ai, ir toliau pradėsim imti visus iš eilės. Tai dėl to Krymas neturėtų mus gazdinti. Dabar, kas mus dar gazdina, tai aišku veiksmai Donetskė ir Luganskė. Ar tai yra pavyzdys, ar, tai, ar galima pritaikyti va, tos pačius procesus, kurie ten vyksta Lietuvai? Nu, mano supratimu, dar mažiau. Nes pirmiausia, nu nežinau, analizuodama situaciją, Jeigu dar dėl Krymo, tai Maskva buvo suinteresuota. Ten yra aplinkybės susiklosti. Gyventojai visiškai, taip sakant, vienareikšmiškai apsisprendė. Uostas, istorija, taip toliau. Plius strateginė pajūrio zona. Ten amerikonai pretendavo į tą Krymą, jau ten ruošėsi paimti. Tai Donetskas, Luganskas. Pirmiausia, gyventojų apsisprendimas visiškai netoks. Ir aš abejoju, kad rusams to, to Donetsko ir Lugansko reikėjo. Ir jeigu jūs prisiminsit, tai kada jie darė referendumą gegužės 11 dieną praeitais metais, Luganskė ir Donetskė, jie darė referendumą ar skelbtis Respubliką ar ne. Tai Putinas kreipėsi į juos, prašydamas, kad jie to nedarytų. Nu, aišku, mes galim galvoti ir taip dauguma galvoja, kad čia buvo, taip sakant, teatras, čia Putinas, taip sakant, pudrina smegenis mum, o iš tikrųjų labai remia, o tik sako, kad ir taip savinai. Bet aš nemanau šitaip. Bet žiūrėdamas į tai, kas dabar atsitiko, aš Putino vietoje visiškai nebūčiau suinteresuotas šitų respublikų atsiradimu, o ramiai sėdėčiau ir laukčiau, kol Ukrainos va, ta, ekonominis kolapsas savaime rutuliojasi O tu tik sėdi ir lauki, ir kai procesai Ukrainoje pasiektų jau kritinę masę ir nepasitenkinimą gyventojų, tai tada paimtum ne dvi respublikas, o visą Ukrainą. O jiems dvi, dvi respublikos nieko nesprendžia. Šitą. Jiems būtent reikalinga arba visa Ukraina, arba nieko neduoda. Ir dėl to aš manau, kad šito Donetsko ir Lugansko atveju ten galima spekuliuoti, kur ten pradžia, kas ten ir kaip padarė pradžią šito viso sukilimo. Bet rezultatas yra toks, kad šiandieną Maskva, ką bedarytų, kiekvienas jo žingsnis blogina jo situaciją. Jeigu jinai, sakykime, leis Kijevui sudoroti Donetską ir Luganską, Putinas iš esmės praranda didelę dalį populiarumo Rusijos viduje. Jis ir dabar yra laikomas išdaviku. Čia Lietuvoje mes kaltinam jį agresiją Ukrainoje, o Rusijos viduje jis yra kaltinamas, kad paliko likimo valiai Donetsko ir Lugansko gyventojai. Žmonės mato tą žudynės baisės tenai ir reikalauja, kad, o jie ten yra giminės, tai yra rusakalbėjai, tie patys rusai daugumoje atveju ten gyvenantis. Ir jie reikalauja, kad Putinas gelbėtų to žmonės, o jis nieko nedaro. Ir jis pas, paskaitykite jūs rusišką internetą. Jis yra puolamas, jis yra reiškia, laikomas rusų išdaviku. Ir tokių žmonių Rusijoje daugėja, kuo ilgiau tas konfliktas tęsiasi, tuo daugiau tų žmonių atsiranda nepatenkinti tokiu Putino elgesiu kad jis per mažai ten padeda. O dabar jeigu jis padėtų iš tikrųjų, įvestų ten kariuomenę, tada jisai susilauktų milžiniško spaudimo, jis ir dabar susilaukia tą spaudimą, sakykime, iš to vakarų pasaulio. Bet ta pati Europa mato dar e, visokius niuansus, taip pat kelia klausimus. Ir pažiūrėkit, jin yra labai nevienareikšmiškai nusiteikusi ir su tom sankcijom, Bidenasgi pripažino, kad sankcijas turėjo priversti Europą įvesti Rusijai. Sako, turėjom truputėlį paspausti europiečių. Ir dabar vat, atvažiavęs į Müncheną jisai užpuolė Europą, kad jinai čia verkia, kad tos sankcijos jai brangiai kainuoja, kas čia man sako, atsiboda tas Europos verksmas. Tai įvedus kariuomenė, va taip jau atvirų būdų, Junktinės valstijos gautų tokį kozerį, kad geresnio nesugalvosi. Taip kad Maskva yra pastatyta Donetskai ir Luganskiai padėti, kad kainai bedarytų, viskas blogina jos padėtį. Tai man labai sunku patikėti, kad jie patys savo būtų tą pasiruošę. Vat tokį, <laughs> sakant, tokia purvo vonelė. Ir aš labiau linkęs tikėti, kad čia arba tiesiog susiklosti aplinkybės, ta procesai prasidėjo savaime, nes žmonės iš tikrųjų Donetskai buvo nepatenkinti Kyvu, Jie laiko tą naują valdžią neteisėtą, Janukovičiaus nuvertimą perversmų. Ir jie natūraliai protestuodami galėjo įžiebti tos procesus. Bet, pavyzdžiui, aš netmetu galimybės, kad tie procesai galėjo būti ir pastimuliuoti gudrių žmonių, norinčių įstumti į kampą Rusiją. Ir šiandien yra tam kampe yra. Tiesiog aš netmetu ir tokios galimybės. Bet Bet visa tai, va tas Donetsko ir Lugansko atvejis, netinka Lietuvai. Jis sakau, neturėtų mus gazyti. Tai nereiškia, kad tie procesai, kurie vyksta Kryme ir Luganskė, kad tai jau yra pretekstas tokiem patiem procesam vykti Lietuvoje. Bet yra visai kita logika, kada pradedi ieškoti atsakymą apskritai. Sakykime, o kodėl ten Kodėl, pavyzdžiui, amerikonam taip rūpi ta, tas, ta Ukraina? Kodėl už tūkstančio kilometrų esanti nedidelė teritorija, praktiškai lokalinis konfliktas, ten pilietinis karas? Kodėl jiems taiga taip rūpi? Kodėl jiems nerūpi daugybė kitų konfliktų pasaulyje? Kodėl, sakykime, konfliktai Afrikoje ar konfliktai Indijoje, Pakistane, ten Sirijoje, tas pats islamo valstybės buvimas, kuris graso ten visai visai arabų e, gyvensenai. Kodėl ten nėra skiriama tiek dėmesio ir kodėl tie konfliktai nežada pavirsti trečią pasaulinį. O štai lokalinis konfliktas Donetskė, trečdalis Donetsko apskritis. Ir Krymo aneksija be, be, be, be šūvę, be nieko, be jokio aukų. Kodėl staiga turi virsti į trečią pasaulį? Ir Olandas, prancūzijos prezidentas, sako, kad tai turbūt jau Viskas, paskutiniai šansai, vat Maskvoje biški dar pasitarėm, nieko neišeina ir karas. Kam reikalas? Kodėl jungtinės valstijos čia taip, taip sakant, užsiangažavo? Nu, jeigu jūs savo į tokį klausimą atsakot, kad jie rūpinasi žmogaus teisėmis, demokratija Ukrainoje, tai mes vienas kito tada aišku nesuprasim tai jūs tiesiog pyksit ant manęs, nes jūs gyvenat savo vatoj pasakoj. Nu ir ką aš jau čia galiu padaryti? Tik pasakyti, kad jūs labai naiviai ir supaprastintai įsivaizduojat pasaulį. O man akim žiūrint, Junktinės valstijas Ukrainai domina ne Ukraina ir tuo labiau ne Donetskas su Donbasu. Jos domina konfliktas toj teritorijai. Konfliktas. Ir kuo didesnis, tuo geriau. Jeigu tas konfliktas įsipliesktų dar Europoje, būtų dar geriau. Ir mes esam traukiami visi į tą konfliktą. O jeigu Rusija įvestų kariuomenę, tai būtų dar geriau. Tai konfliktas dar išauktų, nes jos domina, kad tą konfliktą būtų galima permesti savo geopolitinius priešininkus šiandien. O tie geopolitiniai priešininkai tai yra vat, Iranas, Venezuela, Pietų Amerika, kaip minėjau, Rusija čia, Kinija, Indija dabar irgi pradeda ten ieškoti draugų, ne ten, kur amerikonam norėtųsi. Ir Barakas Obama va, dabar buvo nu, nuskridęs į Indiją, bando juos sulaikyti. Vyksta grandioziniai geopolitiniai, ne čia net žaidimas jau nepavadins, interesų susidūrimas. Žudbūtinis interesų susidūrimas. Aš paskui aiškinsiu, kodėl. Šiek tiek jau mes einam į pabaigą. Ir dėl to interesas paprastas – maksimalizuoti konfliktą, įtraukti maksimalų kiekį žaidėjų iš tą konfliktą, patiem liekant maksimaliai nuo šaly. Ir dėl to va, čia iškyla klausimas, kada mes sakom, kad mes sekantis. Tai aš jau sakiau, mes sekantis galim būti bet kada. Bet kur daugiau šansų mums dabar išlikti šalia va šito konflikto? Ar taip, kaip mes elgiamės dabar, ar elgiantis kitaip? Ir aš atsakyčiau, kad taip, taip kaip mes dabar elgiamės, šansai mažesni negu elgiantis kitaip. O ką tai reiškia kitaip elgtis? Tai pirmiausia, nebūti prieki, nebūti šventesnių už Romos popiežių, kaip sakiau. Ir žiūrėkit, kas dar darosi. Ką mes girdim šiandieną iš jungtinių valstybių aukščiausio rango pareigūnų? Jie kalba apie pafrontės valstybės, kur reikės kurti jau štabus, kažkokias ten ginkluotas pajėgas. Jau mes jau esam vadinami pafrontės valstybė. Tai ne aš tą sakau, tai sako Nuland, tai sako kiti jungtinių valstybių patys aukščiausi pareigūnai. Jau jie į mus žiūri kaip į pafrontės valstybės. Sako šešios pafrontės valstybės, Ten, reiškia, mes darysim savo jau dalykus. Toliau. Kyjevo rada jau ratifikavo tą batalioną Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Dabar jau mūsų Seimas turės spręsti. Ir vėl, mėlyjei mano, jeigu kas pažįsta tos Seimo narius, iš dabar, kurie žiūrit šitą naktygamį, kreipkitės į juos. Kreipkitės į juos. Jie veda mus. Neadekvačiai vertindami situaciją, pasidavė isterijai šitai, kurie eina į žiniasklaidos. Ta isterija didžia dalimi yra apmokėta. Ir tam ir yra kūriama, kad mums sujauktų visiškai sugebėjimą adekvačiai vertinti įvykį. Jie mus traukia gilin į šitą liūną. Ir Seimas, vat, ratifikuodamas šito bataliono įkūrimą. Jis dar giliau mus traukia į tą liūną. Ir čia dar problema yra ne tik taip rytuose. Vat visą šitą darydami mes susilaukėm į kokių. Vat pavyzdžiui, prieš porą dienų Italijos, Italijos televizijoje, valstybiniam kanale diskusija vyksta. Dalyvauja Mario Monti, buvęs Italijos premjeras, jau ne per seniausiai. Dalyvauja generolas Italijos, kuris dalyvavo Kosovo operacijose, spetsoperacijose, ir ten kiti žmonės. Jie svarsto va, tą patį, ką mes čia dabar su jumis. Ir štai Mario Monti, buvęs Italijos premjeras, kaip sakau, jis jau sako, kad Lenkija ir Lietuva, teisingiau jisai turbūt, ne, aš galiu maišyti su kita laida, tada jis pasakė taip, kad kaip kurios rytų Europos valstybės traukia mus į konfliktą su Rusija ir tarnauja jungtinių valstybių interesams. Tai, mėlyje mano, čia ne aš sakau, čia sako Mario Monti, Italijos premjeras, ką tik buvęs. Tai kaip jūs manote, reiškia, jis yra, taip, o tie visi, kurie piktinatės, jūs manot, kad jūs mažiau už jį suprantat? Ta prasme, jis už jūs mažiau supranta. Jeigu jūs visiškai ignoruojat va tokius dalykus. Ir tokių pareiškimų yra galybė. Galybė, suprantat? Prisiminkim šitą Berots Mitterano pareiškimą, kai mes kažkada ten vėl ne vietoje įsikišom, sako, praleido progą patilėti. Nu, mums nepatiko tas jo pasakymas, aš suprantu. Bet, mėlyje mano, jeigu mes jau esame ES nariais, tai būkime ES nariais o ne jungtinių valstijų kažkokia ten 53 valstija. Nes šiandieną visa Europa daugiau ar mažiau ieško išeities iš to konflikto, ieško sprendimų būdų, nepasiduoda spaudimui. Va, žiūrėkit, e, Junktinės valstijos ruošiasi tiekti ginklus Ukrainai. Merkel pasakė, kad jinai kategoriškai nesutinka su tuo. Aš jau nekalbu, kad prieš pasisako čekai, vengrai, austrai, tie patys italai, aš jau nekalbu apie graikus, prancūzai. Deja, prancūzas Sarkozy, prancūzijos prezidentas, va už vakar kalbėdamas apie visą šitą situaciją, Krymo situaciją vertino taip pat kaip aš, jis pasakė, kad Krymas istoriškai nieko čia tokio ne, ne, ypatingo neatsitiko, tai taip jau turėjo būti. Tai yra istorinė teisybė. Tai Sarkozy sako, ne aš. Ir mes va šitoj situacijoje, vietoj to, taip sakant, kad pasistengtume adekvačiai suvokti, kas vyksta, patys save įgazdinam, remiamės va tais pavyzdžiais, atsiai čia jau yra pavyzdžiai va mums, nors jie visiškai nėra pavyzdžiais mums, pas mus nėra tos situacijos. Bet mes darom viską, kad ta situacija susiklostytų. Ir aš kaip šitos valstybės vienas iš kuriejų, nu aš pergyvenu dėl ateities valstybingumo, nes yra viskas daroma taip, kad... O ką jūs paskui, reiškia, galvojat, kad jūs NATO apgins? Jeigu procesai, va, pavyks tą konfliktą čia didžiulį įžiebti, O jeigu ne, ir galų galia kas laimės tam konflikte, tai gerai, jeigu laimės tie, kur, kur, kur norit, kad jūs norit, kad laimėt. Nu tai tvarkoj. O jeigu situacija bus kitokia, kitaip susiklostis nugalėtojų sąrašą, tai šiandieną mes ne tik Rusijos akise atrodom kaip patys karingiausi, bet ir Europos Sąjungos akise mes atrodom patys karingiausi. Tai kaip jūs galvojat, ką su mumis padarys ta pati ES, kur jau ne vieną kartą pardavėm istoriją? Dabar jie e, labai dėl mūsų pergyvens, jeigu jau dabar jie šitaip šneka. Tai visą šitą reikia įvertinti, čia nebe juokai. Nes čia šneka yra apie Lietuvos valstybės ateitį, apskritai apie jos valstybingumą. O jeigu šnekėt, kasgi sekantis, tai sekantis bus greičiausiai va čia kaimynai mūsų, baltarusiai. Kaip tik rūdienį yra rinkimai prezidento. Aš labai nesiplėsiu, bet tik tiek pasakysiu, kad Baltarusijoje yra lygiai tokia pati situacija kaip Ukrainoje. Ta prasme, kad ten žmonės daugumoje save laiko truputį baltarusiais, truputį rusais, išskyrus tuos, kurie save laiko lietuviais, nes ten yra daug lietuvių kilmės žmonių. Ir šiaip tiesiog lietuvių dar yra pakraščiuose čia. Ten yra tarp kitkų judėjimas Baltarusijoje, kurie laiko save e, baltais, bet tai yra negausus, negausus dariniai. O pagrindinė masė žmonių, jie nelabai e, žino, kas jie tokie - rusai ar baltarusiai. Tai irgi lygiai taip pat jūs galima priversti apsispręsti, labiau, kad ten jau istorija savo irgi susikūrė. Tarp kitko, Baltarusiai savo prisitaikė visą mūsų LDK istoriją. Baltarusių vaikai mokosi mūsų istoriją. O ten yra parašyta, kad dešimtmečius kariavo su rusais, kaip ir pas mus. Nu, ne tiek ten ir su švedais, ir su, su ir žalgerio mūšiai, taip sakant. Mes ir čia neadekvačiai visiškai vertinam e, Baltarusijos situaciją. Aš ten man teko būti Baltarusijoje, man teko būti valstybinėse įstaigose. Dažnos tos įstaigos yra nukabinėtos Barboros Radvilaitės portretais, dabar nutapytai. Užrašyta tik slavų raidėm Barbora Radvilaitė. Kitaip sakant, jie laiko, tą, ką mes laikom savo istoriją, laiko savo istoriją. Tai aš nenoriu plėstis, tiesiog, tarp kitko irgi, Baltarusijoje dalis visuomenės gyvena lygiai to, su tokia pačia pasaka, aš noriu Europos Sąjungą ir noriu tų kruživnai triusikį. Ir jie įsivaizduoja visiškai neadekvačiai ta, e, tos vakarus, jie nori būti tą vakarų dalim. Yra visos tos pačios sudėdamosios dalys, kurios buvo Ukraina. Ir yra didžiulis interesas konfliktą plėsti. Ir sujungti be to dar. Nuo jūros iki jūros sujungti. Dabar čia trukdys yra Baltarusija. Taip kad sakantis greičiausiai bus čia ir neužilgo. O dabar atieškant atsakymo į klausimą, kasgi čia vyksta apskritai, dėl ko visą tai. Kodėl tie amerikonai, sakykime, taip čia susidomėjo to Donbasu? Kodėl čia taip jie susidomėjo mumis kaip pafrontės valstybė ir panašiai. Priežasčių yra keletas, visų aš jų nevardinsiu, pabandysiu tik porą mano akim žiūrint, pačių svarbiausių. Pirmiausia, vakarų civilizacija gyvena skolon. Jungtinių valstybių skola šiandien yra jau 18 trilijonų dolerių. Skolos yra nebegražinamos, jų gražinti yra neįmanoma. Dabar aš jūsų klausiu. Tai kaip jūs atsakysit savo? Bet tokia milžiniška skola, tai turi kokią nors reikšmę Ar kaip kas sako, a, kokia čia reikšmė, atsispausdins ir kokia čia problema. Ar tai reiškia, ką nors, ar nieko nereiškia. Gerai mes atsakom, kad nieko nereiškia. Mes atsispausdinsim ir problemų nėra. Tada aš einu toliau. O tai kodėl mes negalim spausdinti? Jeigu tai paprasta viskas. Tai kodėl visi kiti nespausdina ir nesprendžia savo problemas? Tai jie spausdina, Tai vadinasi, yra kažkokia tai problema, jeigu vieni gali, o kiti negali. Taip? Tiesiog atsakykit savo į klausimą. Tie, kurie galvojat, kad aš čia arba vėjų šneku, arba e, ne taip kažką. Vat yra milžiniška skola, negražinama. Nu, nesvarbu, sakykit, gražinama, bet sunkiai. Vat yra milžiniška skola. Jis slegia šiandieną jungtinių valstybių ekonomiką. Ten yra ne tik tie 18 trilijonų, studentų skola trilijonas, automobilių trilijonas, už namus. Vienu žodžiu, skolos milžiniškos. Jeigu jūs atsakot, kad nieko nereiškia ta skola, tada atsakykit savo, kodėl negali daryti kitos valstybės to paties. Ir tada suprasit, kad negali daryti, kodėl Lietuva, pavyzdžiui, to paties. Dabar tai apskritai net tokios galimybės neturi, bet kol lytą turėjo. Todėl, kad tu lytą įspausint tai gali, problemų nėra bet jį kažkas turi imti. Suprantate, tai turi imti. <laughs> A va čia ir iškyla problema. Atspausinai tai atspausinai, bet tu turi priversti imti tą litą pasaulį. Ir jungtinėms valstijoms tai sekėsi daryti, sekasi dar dabar, bet problemų mastas auga ir stabdyti tas kliūtis tam dolerio plitimui reikia pradžioj problemų, ne tada, kai jau jinai bus tokio, tokio masto, kaip nebeįsprendžiama. A kur, a kur susidaro problema? Todėl, kad pasaulis nebenori imti šito dolerio. Jūs kiekvieną dieną skaitot, kiekvieną dieną skaitot, tai ten sudarė sutartis dvi šalis apeidamos dolerį, tai ten. Kiekvieną dieną eina pranešimai, kad šalis atsiskaitimams naudos jau savo valiutas. O tai reiškia dolerio poreikio zonos siaurėjimą. Kai tik ta zona susiaurės iki kritinio masto, jungtinių valstybių problemas tampa nebeįsprendžiamomis. Jas reikia spręsti dabar, kol dar yra maksimumas galimybių. Na, o jeigu jūs savo atsakysit, kad tokia milžiniška skola vis tik kažką reiškia, reiškia, nu, jinai turi savo pasiekmes, nu tai tuo labiau. Tai tuo labiau. O jinai reiškia ką? Kad jūs turit mokėti palūkanas, milžiniškas, o nuo 18 trilijonų padaugykit nors iš 3 procentų, tai jau gaunasi pusę trilijonų vien palūkanų. Kitaip sakant, problemos yra grandiozinio masto ir galimybė pasaulį priverst imt dolerį mažėja su kiekviena diena. Ir dėl to procesus reikia stabdyti. O stabdyti reikia kurias valstybės? Reikia stabdyti tas valstybės, kurios eina prieki va šitų visų finansinių naujovių, kurie kaupia auksą, pavyzdžiui, ta pati Kinė, ten aukso, aukso biržos įsteigimas, milžiniško aukso atsargų kaupimas, prasideda kalbos, kad reikėtų pereiti prie auksų gristos valiutos, prie to dedasi Brazilija, prie to dedasi Indija, prie to dedasi Pietų Amerikos valstybės, Iranas, Turkija va dabar su rusais pas, e, pasirašė susitarimą, irgi atsiskaitinės savo valiutomis. Tai neišvengiamai atsiranda interesas stabdyti tuos pasipriešinimo procesus. Ir pradėti, aišku, reikia nuo pačių svarbiausių žaidėjų, nes paskui smulkesnis tai savaime pasiduoda. Taigi štai čia aš matau pagrindinį interesą. O dabar dar vienas niuansas. Kadangi mes gyvename Europoje, Merkel ką tik pasakė sakinį, kad jinai pasisako už didžiąją Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Tai dabar jūs įsivaizduokit, kad jūs esate jungtinės valstijos. Ką tai reiškia jums? Nu, nu objektyvų nu, logika sako. Tie žmonės, aišku, kurie į pasaulį žiūri per labai tokias romantiškas, romantiškus sakinius, nu tai jie nesutiks su mano teiginiu. Bet gyvenimas yra praktiškas, o ne romantiškas. Praktiškas. O praktiškam gyvenime Europą nuo Vladivostoko iki Lisabonos sumažina dolerio funkcionavimo erdvę, sumažina jungtinėms valstijoms eksportuoti savo prekes, o jie nori, kaip alternatyvą, taigi jie nori transatlantinę sąjungą padaryti, kad Europos sąjunga su jungtinėms valstijoms sudarytų laisvos prekybos sutartį, kad jie galėtų čia prekes be muito tiekti. Iš čia yra skalūnų dujų visi reikalai ir naftos jungtinėse valstijose jie tikisi tenais pasiekti tokį lygį, kad galės eksportuoti į Europą dujas ir naftą, tuo, tuo atplėždami, sakykime, nuo Irano ten ir, ir nuo Rusijos Europą, išteklių prasme. Tai vienas dalykas atplėš, ekonomiškai atplėš ir politiškai, kitas dalykas uždirbs papildomų pinigų. O valstijoms reikia kažką daryti su jų skola, su jų biudžeto deficitu ir panašiai. Ir dėl to Nu, objektyviai atsiranda interesas. Neleista atsirasti tai Europai nuo Vladivostoko iki Lisabono. Nu, objekt, nu logika tą sako. Aš jų vietoj lygiai tą patį daryčiau. Ir jie tą ir daro. Ir šiandieną apie tai išneka <laughs> Europai, nu, Kiekvienoje valstybėje jūs rasite daugiau ar mažiau žinomų, ryškių, reikšmingų, įtakingų žmonių, kurie viską tą patį sako, ką aš. Tai visi tie, kurie, sakykime, pykstat va tą girdėdami. Visada prisiminkit, kad čia ne aš, toks žmogelis kažkur čia iš Vilniaus šneku. Aš kartu sakau tą patį, ką šneka Čekijos prezidentas, va, Mario Monti, Marina Le Pen Prancūzijoje į kas tik jūs norite. Vokietijoje galybė žmonių, pramonininkų pačių ten stambiausių. Vok... Europa šitą supranta. Arba taip pasakykime. Nemaža dalis Europos supranta, kad jungtinių valstybių interesas yra įtraukti konfliktą geopolitinį su Iranu, ten su Rusija, ten dar su ko nors, suprant. Ir už jūrų marių sėdėti ir laukti, kaip visi nukraujos, kad galėtų išsaugoti savo dolerio padėtį ir apskritai savo dominuojančią padėtį pasaulyje. Ir tai du kartus pavyko per šimtą metų jungtinėms valstybėms. Ir užtat <laughs> vokiečiai dažnai sako, nuklausykit, negi mes trečią kartą ant greblio lipsim. Vokiečiai atvirai apie tai kalba. Taigi sako, du kartus per šimtą metų jau mus kaktom sudūrė. Ką vėl trečią kartą norit? Taip kad netai paprastai seksis tą padaryti. Bet tiesiog atsiminkit, kad pozicija mūsų, mūsų Seimas, vat, kuris ratifikuos, o geriau, kad to nepadaryt, kad jūs klojat tam tikrą opiniją apie mus vakarų Europai. Ir kai paskui neužilgo reikės spręst labai svarbius klausimus, Europa atsimins mūsų dabartinę vat, šitą šokinėjimą tokį neadekvatą. Na ir jau visai pabaiga. Aišku, iškyla klausimas, ar verta, sakykime, apskritai va čia manęs klausyti. Apsiai, kieno klausyti va šitoj situacijoje, nes yra visiškai priešingos nuomonės. O tą, ką jūs girdite šiandien, tai visiškai kitaip jūs girdėsit rytoj iš visokių ten radio ir televizijos laidų. Tai kieno dabar klausyti? Na, pirmiausia, žinokim tokį dalyką, kad karas šiaip jau vyksta. Karas vyksta ekonominis, informacinis. Šito Ukrainoje jau jis yra karštas karas. Mūsų žiniasklaida visiškai nekritiškai perspausdina dažniausiai Ukrainos žiniasklaidos tiesiog informaciją. O kare visada meluoja visi. Kare visi meluoja. Karo, visada karą lydi Nu, čia yra tiesiog sudėtinė dalis. Karo tai informacinis karas, kur visi meluoja savo naudai. Tiesiog jau nors šitą atsiminkim. Tada atsiminkim kitą dalyką, kad psichologų yra nustatyta, kad 80 procentų žmonių labai lengvai pasiduoda manipulacijai. Kitaip sakant, tą, ką jie girdė per televiziją, dažniausiai tą jie ir šnekės. Tai dabar paklauskit savęs, ar jūs nepakliūnate į tą kartais 80 procentų, kuriais yra manipuliuojant. Aišku, jūs galite pasakyti ir paklausti manęs, o tu nepakliūni tą, gal tavi manipuliuoja. Be abejo, toks klausimas turi racijo. Svarstykim. Atsvarstykim. O ką reiškia dabar, kaip, kaip išvengto manipuliavimo? Išvengti galima tik, nu, tik vienu būdu. Informaciją renkant iš maksimaliai daugelio šaltinių. Jie lyginant, vat, kad išvengti to melo, kur visi meluoja. Kad nors kiek susigaudyti, kas vyksta, tu turi sijot masę informacijos. Masę informacijos. Ir tai galų nerasi, bet nors daugiau taškų atskaitos turėsi. Juk kada lengviau yra nupiešti, sakykime, kokį tai ten e, gyvūną, pavyzdžiui. Ar kai tu turi tris taškus tik tai su to gyvūnu, tai iš vis nežinai, ką piešti. Ar tris šimtus. 300 taškų tai jau ir lengvai nupieši. Kuo daugiau tu turi informacinių taškų, tuo lengviau tu nors maždaug suvoksi kontūrus to, kas vyksta. Tai dabar kreipiuosi tuos, kurie labai nepatenkinti to, ką čia girdėjau. Nu, aš nemanau, kad dauguma iš jūsų galite sauliaisti valandų valandas tai informacijos paieškai, kad dauguma iš jų turit sugebėjimą, iš jūsų turit sugebėjimą dar atskirti, analizuoti, rinkti ir taip toliau. Tai tiesiog, o jų kentėsim tai visi ir jūs taip pat. Jeigu mes pasiduosim tai tokiai nedekvačiai situacijos, tokiai bangai. Dabar šiaip jau, aš visada į pasaulį žiūriu taip. Ir norėdamas nustatyti, pavyzdžiui, kurio žmogaus verta klausyti, kurio ne, kurio, arba įsiklausyti taip, į kurio žmogaus nuomonę. Aš savo senai labai esu atsakęs į tą klausimą. Kuo žmogus daugiau breunų sugeba matyti, bet kurio reiškinio, kuo daugiau breunų, nu, vėl kuo daugiau tų taškų, tuo labiau verta jį įsiklausyti. Tai toks tiesiog jums siūlau tam tikrus kriterijus. yra toks, toks dalykas, pavyzdžiui, toks sakinys yra, kuo mažiau žmogus žino, tuo jam atrodo, kad jis daugiau supranta. Nu, yra toks paradoksas. Žmogus žino kokius ten e, du dalykus ir jau sprendžia iš karto. Jam atrodo, nu, jis viską žino, supranta. Kuo tu daugiau sužinai faktų, girdit, kaip aš atsargiai kažką sakau, Dėl to, kad iš tikrųjų sunku susigaudyti iki galo, čia ką nors žinoti tai yra neįmanoma, bet aš dėlioju maksimumą, kiek man išeina tų, tų taškų. O jeigu tu nežinai kažko, arba žinai tik labai, arba žinai tą, ką tu girdi iš, iš arba perskaitai čia tam mūsų internetiniam puslapį, kur čia pirmas tas kariaujantis toks yra, kur čia pasivaizdina jau tankais, ten jau netelpa tankai, kiek jis prirašė. Jeigu jūs remetės, pavyzdžiui, jo informaciją, nu, tai aišku, kaip jūs susigaudysite kas ten vyks. Nes pirmą reikia žinot, pažiūrėjau, <laughs> berots pas tą patį Žaką Fresko, aš girdėjau, sako, eskimas, eskimas negali svajoti apie pasivaikščiojimą palmo giraitį. Jis net neįtarė, kad jis, kaip jis gali svajoti. Nu, ne dabar, kai yra televizorius, gal jis matė, bet, sakykime, kol nebuvo tų visų. Ne, jis gyveno savo ten ant tų ledų ir jis iš principo negali svajoti apie pasivaikščiojimą palmių giraitį, nes jo sąmonėje nėra tos informacijos. O šiandieną mūsų žiniasklaida pateikia antiek vienašališką informaciją, kad jūs tampate įsieskimais. Jūs net, <laughs> jūs net, o pabandykit padaryti prielaidą, prielaidą, kad jūs kažko galit nežinoti. Galų gale, patriotai, sakykime, lietuviai, kurie laiko, ypatingai jaunimas, kuris laiko save patriotais Lietuvos ir kuriems atrodo, kad čia reikia va, dabar jau gelbėti Lietuvą, rusai puola. Pažiūrėkit mūsų 150 ar ten 200 video yra, kur ten mes šnekam elto, šnekam naktygonis. Ar jūs daug rasit man priekaištų kaip, kaip Lietuvos patriotui? Ir priekaištas pasirodys tik vienas, kad ne visai mes sutarėm arba visai nesutarėm šituo klausimu, kurį čia dabar aptarinėjame. Tai jūs tik prielaidą padarykit. O tai gal jūs kažko nežinote? Nes ar jūs sugebėtumėt padaryti tas naktigonės 30, va tokių, po 3-4 valandas. Iškai jūs turi tiek taškų savo smegenyse. Čižuliai kalbu, bet laikas toks, metas toks. Tiesiog prielaidą padarykit, kad gal jūs kažko nesuprantat. Gal jūs tiek per jaunas, jeigu jums yra mažai metų. Ir tarp kitko, įdomus dalykas. Jaunimas šiaip jau juk visada yra nusiteikęs opoziciškai valdžios atžvilgiu. To, iš esmės tai jaunosios kartos prigimtis tokia, jinai turi būti opoziciškai nusiteikusi valdžios atžvilgiu. Bet kažkodėl šito klausimu jūs į vieną dūdą pučiat su valdžia, dalis jaunimo, to ypatingai patriotiškai nusiteikus. Ir jums atrodo, reiškia, kad jūs čia jau... O dabar žiūrėkit, su kuo jūs į vieną dūdą kartu pučiat? Tai yra tie žmonės, sakykime, kurie šiandien vadovauja mūsų užsienio politikai. Tai yra tie žmonės, kurie ištikimai tarnavo Maskvai. Jūs šiandieną su jais į vieną dūdą pūtė. Ir jie lygiai taip pat pūtė myglas prieš 30 metų. Man. Ir aš tose myglose, taip sakant, ten įriausi, kad nepasiklyst. Tai šiandieną jūs į vieną duodą pučiat, va, įvertinkit ir tai. Žmonės, kurie linkia pūsti myglas, tai jie visą laiką linkia pūsti myglas turbūt. Charakterio savybė. Arba smegenų savybė, nesugebėjimas suvokti procesų. Ir beje, jeigu žmogus, būdamas komunistų partijos nariu, jau po kovo 11 dar nesupranta, kas atsitiko, tai gal jis tiesiog neturi sugebėjimo adekvačiai suvokti situaciją. Tai jeigu nesuvokė tada, tai iš principo jis neturi su, to sugebėjimo suvokti situaciją adekvačiai. <laughs> jo, ir pabaigai, žinot, <laughs> aš pasakysiu tokį, čia juokas. Sako, mane dažnai persekioja protingos mintis, bet aš greitesnis. Tai čia toks juokingas pasakymas, bet šiaip jau, šnekant apskritai apie situaciją ir apie jos adekvatumą. Ar galima apskritai sakyti, kad Lietuvos situacija yra kažkokia pozityvi, jeigu lietuvių tauta mažėja visus 20 metų? Ar reikia daugiau argumentų? Man daugiau argumentų nereikia. Vat su tuo ir sakau, labanakt ir te gausėja mūsų greta.